Bet pirmā lieta, kāpēc mēs vispār par to gribam runāt, ir tas tā pati doma vai tā pati ideja par aicinājumu. Dievs mūs nav radījis vienāds. Mēs to esam pamanījuši droši vien jau agrā bērnībā. <laughs> ne tikai pēc izskata, bet mēs neesam galīgi vienādi, tikai drusku līdzīgi. <laughs> bet pēc tā, kas mums iekšā notiek, gan šeit, gan šeit, mēs esam vēl daudz atšķirīgi. Un reizēm pat liekas, vai tiešām tie abi ir viens sugs pārstāvja, kas tik grūti saprotams, jo ir tik ļoti atšķirīgi. Un tā, tas nav negadījums. Es tikai to gribu vēlreiz apstiprināt. Iespējams, ka jūs esat to dzirdējuši tik daudz, bet es vienkārši vēlreiz gribu apstiprināt, tas nav negadījums, ka Dievs mums ir radījis tieši tādus. Tāpēc, ka Dievs zina, kam Viņš mūs ir paredzējis, un Viņš zina, kurā vietā mums ir jābūt un kas jādara, lai mēs būtu laimīgi. Un, un otrs puses to pašu sakot, eh, mēs nekad nekļūsim un nebūsim laimīgi, ja mēs nebūsim tajā aicinājumā, tajā vietā, ko Dievs mums ir paredzējis. Mums varbūt būs ļoti ērti, mums varbūt būs tā, ka mm, šķietami nekas netrūkst, ja mēs varbūt būsim arī materiāli bagāti, mums varbūt būs Eh, sabiedrībā kāds status, kur visu kāro un vēl sazina, kas mums var būt. Bet ja mēs neesam savā aicinājumā, es neticu, ka kāds var būt laimīgs. Es tādu cilvēku neesmu redzējis. Ja kāds tāds ir, tad piecelieties <laughs> un pastāstiet, kā jūs to dabūjāt gatavu. Jo tas tā nemēdz būt vienkārši. Mēs varam būt piepildīti un laimīgi tikai tur, kad mēs esam savā aicinājumā. Savā. Nevis labā aicinājumā, bet savā aicinājumā. Jo aicinājumi no Dieva viss ir labi. Eh, ļauni un stulbi aicinājumi nāk tikai no sātana un, un kādreiz ar šiem cilvēkiem. <laughs> bet no Dieva nāk tikai labi aicinājumi, bet viņi ir dažādi, viņi ir atšķirīgi. Un reizēm viņi, tagad paskaties, liekas, vispār nekā līdzīgi <laughs> nav. nu, vai tiešām autors varētu būt viens un tas pats, jo tas ir tik ļoti atšķirīgs. Mēs par to drusku vairāk mēģināsim parunāt par to kaut kādiem piemēriem. Bet šobrīd tikai tik daudz tā doma, ka mums nav jāsalīdzina sevi teiksim, ar kādu kaimiņu vai ar kādu nezinu, tur, ideālo cilvēku, ja, ko mēs esam nu redzējuši, vai mēs tā iztēlojamies, ka tāds kaut kur eksistē. Un mums nav jāskatās uz viņu zābakos, es gribētu staigāt. Tāpēc, ka viņa zābaki mums spiedīs, un mēs tur būsim nelaimīgi. Un otrs, mums varbūt ir dzīvē kaut kādas pieredzes bijušas, vismaz kādiem, kad mums ir vai nu. No kāda cilvēka spiediena rezultātā vai pašu kaut kādas iztēles rezultātā eh, mēs esam kaut kādā veidā piespiesti darīt ne savu lietu. Kurš pazīst, kas tas ir? <laughs> darīt to, kas nav tās aicinājums. Pazīstat, ja puse kaut kur. Poši. Pārējie varat pajautāt tiem, kas pacēla rokas pēc tam, <laughs> eh, kā, kā tas ir. Es no savas pieredzes varu teikt tikai, ka reti pretīgi <laughs> grūti kaut ko riebīgāk izdomāt, kā darīt to, kas pilnīgi nav tava lieta. Un uh, reizēm var būt tā, ka vai nu um, ehm, kaut kādā draudzē vai kaut kādā kalpošanā vienkārši ka, kādu lietu nav, kas dara. Pazīst to situāciju, mācītājs nāk pie tevis un saka, zini, nav, kas mums šito dara. Nu, tu viens tāds sakarīgs cilvēks izskaties, <laughs> vai tu nevarētu. Nu, trīs reizes pamēģināsim tā eksperimentā. Un tad, kad tu droši vien atsiet iekšā, tad iekšā ir vairāk vietu. Un tagad, kad tā trīs reizes pamēģini, tad mācītājs jau ar tevi rēķinās, nu ļoti labi, vajag tik turpināt un viss jau sanāk un būs jau labi, piemēram tā tā tu turpini darīt ne savu lietu un mokies ar to. Un tad tu domā, ka laikam Dievs tevi aicināja uz to, un tad tu mokies ar to, ka laikam Dievs ir tik riebīgs, ka viņš šitā te moka, un vispār kalpošana ir kaut kas briesmīgs. Laikam. Nu, es tagad tā pārspīlēju, es ceru, ka jums nav tik trakas tās pieredzes, bet uh, tas, tas tā var būt un pat vēl ļaunāk, ja dara to, kas nav mūsu aicinājums. Tāpēc ir tik nenormāli svarīgi, ka mēs to savu aicinājumu dabūjam skaidri pēc iespējas. Eh, no vienas puses tas ir traki, grūti, tāpēc ka mēs ne no viena varam nošpikot. Mēs esam dažādi cilvēki. Mēs nevaram atrast vēl vienu cilvēku šajā pasaulē, no kuras es varētu tā vienkārši nokopēt. Kā viņš dara, o, tas ir. Es tagad tā darīšu tāpat. Eh, mēs varam kaut kādas detaļas varbūt noskatīties. Varbūt tur, kur mums ir līdzīgi aicinājumi. Par tik, par cik viņi ir līdzīgi. Bet mēs nevaram nokopēt, tāpēc tas ir grūti, jo mēs nevaram uh, vienkārši atrisināt šo jautājumu, kā mēs esam aicināti. Tāpēc, ka tas ir kaut kas unikāls. Tāda otra cilvēka nav, nav bijis nekad, un arī droši vien tas nebūs. Ne? <laughs> nekad pēc tevis. Uh, tas ir grūti tā ziņā, bet tas ir arī labi, tāpēc, ka mums ir iespēja runāt ar savu autoru, radītāju. Ziniet, to stāstu par, par uh, to cilvēku, kam Amerikā Fordiņš saplīs, un viņš nevarēja viņu sataisīt, un tas biezais salaboja. Nezinu? Tas tāds vienkārši varbūt ilustrācija tajā domē, Nu, tas stāsts tāds garš, bet es viņu tā ātri pārlieku viņam pāri. Tā doma, ka viens brauc kaut kādos 60. gadu Amerikā ar savu fordiņu, 60. es neesmu droši apmēram. Uh, viņam tas fordiņš noplīst, viņš tur mēģina saķimerēt kaut kā, viņa nekā nelec viņš, un brauciens tāds, nu, jūtami biesis cilvēks <laughs> garām ar savu balto uzvalku izkāpj ārā un saka, nu, iedojas sataisīšanu. <laughs> tu? <laughs> Jā, pasmējās, un viņš pats mēģina tur taisīt tālāk, nelaiž to klātumies, bet pēc kāda laika mērķis bija iesaistīt pikniku. Tikmēr viņš ir tā nobesījies, nu, ka viņš saka, nu labi, nu pamēģiniet <laughs> kaut ko. Man <laughs> negribas vairāk redzēt šo. Un, un, un tas, tas ar to balto uzvalku pieiet, pēc kādām sekundēm 30 tā mašīna ierūcās. Un tad tas jautājums, kad tas skan, kā, kā tu to dabūji, kā gatavo, kas tu esi? Es esmu Henrijs Fords, es to mašīnu izgudroju, <laughs> pirms tikam tik gadiem es zināju, jo kas viņai pirms es tev jau, tu man kaut ko teici. Tāpēc, ka tā ir šī modeļa tipiskā slimība. Un tad ļoti līdzīgi mums ir ar Dievu, ka mēs kādreiz ņemamies, tur peramies ar savu dzīvi, nu, kas tur ir un kāpēc un tur nē, un te nevar saprast, un ko es vispār gribu dzīvē, vispār vairs nesaprotu. Un mums ir radītājs, kurš stāv varbūt baltā uzlaukā. <laughs> mums liekas, ko tad tu teici saprot? Es taču te ņemos ar savu dzīvi tagad, bet kurš mūs ir radījis, zina līdz pēdējais krūvītē, kurš zina, kas mums ir vajadzīgs un kurš zina, kāpēc mēs esam uzkārušies šo Un, un tā ir tā labā lieta attiecībā uz mūsu aicinājumu lietu, ka Dievs perfekti zina, kas mums ir vajadzīgs, kam viņš mūs ir radījis, kādā vidē mēs spējam labi funkcionēt, kādā mēs karamies augšā. Viņš zina, kurā laikā mēs esam gatavi, cik smagām lietām un cik vēl neesam gatavi. Viņš nekad neliek pa daudz. Vienīgais jautājums, uz ko mēs varam uzkārties, ir, ja mēs ar viņu nerunājam. Es esmu tiešām pārliecināts, ka nav cita uh, problēma. Eh, varbūt problēmas tādā ziņā, kā grūtības, ka teiksim, tas prasa kaut kādu laiku, teiksim, tas prasa varbūt mēnesi runāties ar tēti tā riktīgi pa trim stundām dienā ar asarām. <laughs> kā, ja? bet, eh, bet eh, tas risinās. Nav cita fundamentāla problēma, kas varētu neļaut mums nonākt skaidri pie savu aicinājumu, kā vienīgi tas, ka mēs nerunājam ar Dievu. Un ar to es domāju diezgan traku un nopietnu lietu, ka uh, mēs, kristieši, mūsdienās esam īpaši Eiropā pieraduši augt vidē, kur kristieši nesadarbojas ar Dievu. Tā ir reāli. Eh, es domāju, nu, mums nav tagad jāsaka tas vienam otram, bet nu, pamēģiniet tā salīdzināt. Mums katram, es domāju, ir kaut kāds priekšstats par ideālu laulību. Droši vien. Eh, vīrums ir attiecībām. Un iztēloties to modeli, kādas ir attiecības vīrietis un starpā ideālā gadījumā, un tagad izvērtējot, salīdzinot, cik tās ir tuvas attiecības ar to, kas tagad man ir ar Dievu. Kuras attiecības ir tuvākas? Tās ideālās laulības attiecības vai manas šī, šī brīža attiecības ar Dievu? Un eh, jums nav uz to jāatbild, vienkārši es domāju, tā varbūt ir labi ilustrēta. Mēs varam saprast, cik daudz vairāk varēja būt attiecībās ar Dievu cik daudz tuvāk mēs varējām būt Dievam, ja mēs būtu savu laiku, kas mums līdz šim bija tie gadi dot, izmantojuši, lai pavadītu vairāk laika ar Dievu. Lai, lai nezinu, celtos agrāk no rītiem par, par vēl divām stundām vai trijām un, un tiešām pavadītu laiku ar viņu runāt. Ja mēs to darām, tas ir tikai laika jautājums, lai cik būtu sarežģīta un ārprātīga mūsu situācija un bedres un vēl viss, kas, kur mēs būtu iekrituši, lai cik mums nebūtu neviena normāla pēdiņās cilvēku riņķī, eh, kam paprasītu, vai cik vēl problēmas nebūtu. Tas ir tikai laika jautājums, ka mēs nonāksim pie skaidrības, pie skaidra aicinājuma, pie svētības, pie vadības, pie vispārējā, kas nāk no Dieva. Ja mēs runāsim ar pašu Dievu, no kā šīs lietas nāk. Eh, ja mēs dzenamies pēc piemetamajām lietām, ko Dievs dod, nevis pēc paša Dieva, tad mēs nedabām nevienu no otru parasti. Nu, tas ir tas, kas parasti beidzas. Tas ir par to aicinājumu ideju kā tādu, kāpēc tas ir tik nenormāli svarīgi. Un Tāpēc ir ļoti, ļoti svarīgi. Es ļoti ceru, ka jums katram, nu, ja pēc šī semināra kaut vai tik daudz būs noticis, ka mums katram būs radusies kaut kāda, kaut tik daudz ideja, eh, kurā virzienā rakt, lai man būtu skaidrs, uz ko man Dievs aicina, es būšu priecīgs, <laughs> ja tas būs noticis. Ar to jau pietikt, ja būs vairāk, paldies Dievam. Tātad par to, kāda veida vispār aicinājumi var būt un kādā veidā ir iespējams kalpot. Es pirmie no rīta teicu, ka man gadās šeit un nu tad satikt cilvēks, kas saka, nāc droši kaut kur piemeties, kur, kur nav kāda soma, <laughs> nu, vai es tur sēsties, mums ir kāda soma. Uh, es teicu no rīta par to, ka man gadās sas, sastapt laikam kāds cilvēks, kas grib mm, kaut kādā veidā būt noderīgi misijā, bet, bet tas jautājums ir, kā reāli, ko, ko es varu darīt, man nav konkrēti ideja. Cik no jums, es varu pacelt rokas, vai kā, cik, cik no jums tas jautājums šobrīd ir aktuāls? gribu, bet kā? Ka, kam tas tā ir, kas jūtaties plus mīnus tā? Mhm. Mm Paldies! Ko pārējiem? Jums ir skaidrs, kā? Kam, pat, pats atros, kam ir skaidrs, kā? Bet pārējiem negrib, vai guļ? <laughs> Labi, es nemēģināšu es iztirināt. Ko tad? Jautājumi. Tad, jā, tas, ka ir tā situācija, ka es gribu būt kaut kādā derīgā misijā, bet man nav skaidrs, kā, nu, kur, pie kā iet, ko, ar ko runāt, kā vispār kaut kas sākt šobrīd. Jā. Mhm. Nu, tad pamēģinām vēlreiz, ja, kam tā ir. <laughs> ka gribu, bet nezinu, kā. Labi, dzirdēšu, nomodoties. Paldies. Piedodieties pie jums, laikam ņirgāties pie sevi reizējas. Ne, neskaidri izteicos, nevis jūs gulējāt. <laughs> Labi. Tātad eh, par to, kā eh, es sākumā, kad es par to domāju, es, es ieraudzīju, es saskatīju kaut kādus jau gadus atpakaļ, ka tie varētu būt kā tādi trīs pamatu lauki, kuros eh, ir jādarbojas, ja mēs gribam redzēt, ka misija nes kaut kādus labus augļus, ir īpaši nu, ilgtermiņā nopietnus augļus, nevis tā kaut kāds brīži entuziasms ir un tad atkal vairs nekā. Un šie visi trīs lauki ir tādi, bez kuriem nav iespējami, es esmu tiešām pārliecināts, nav iespējami labi, eh, pamatīgi, tiešām augļi vārdu pilnā nozīmē, nevis tikai kaut kādu priecīgu mirklīšu misijā. Eh, ja kaut viens no šiem laukiem īsti eh, nefunkcionē, eh, pārējie karās augšā. Kaut kas ieķīlējās un pēc laika gandrīz kā likums vienmēr tas nobirst. Paiet kaut kādi gadi vai pat nepaiet gadi, jau tas viss ir nobirst. Un tie trīs lauki ir iešana, došana un aizlūkšana. Trīs pamatveidi uh, kuros cilvēki var kalpot, lai notiktu misija, lai notiktu Kristus lielā uzdevuma īstenošana. Tas, ka, tas, ka uh, tiek iets un tautas tiek darītas par mācekļiem. Uh, protams, ka mēs tādā plaši ņemot šo vārdu, iet nozīmē, varam teikt, visi trīs viņi iet un dara par mācekļiem. Tāpēc, ka visi trīs kalpotāji ir vajadzīgi, lai notiktu. Tādā nozīmē mēs varētu teikt, arī teiksim, aizlūdzējs, viņš iet misijā ar to, ka viņš ar savām lūkšanām tur dodas. Viņš garīgajā pasaulē izkaro to ceļu, izlauž tos vārdus un satriec ienaidnieku spēkus, lai tie, kas ar savām kājām tur staigā, varētu izdarīt to darbu, ko viņi dara sludinot tie, kas ar savu naudu piedalās, ziedojot un finansējot visas lietas, viņi arī tādā veidā iet misijā un iet un dara par mācekļiem visu tautas, tāpēc ka bez finansēm, kamēr cilvēks dzīvo miesā, diemžēl nesenāk <laughs> visas lietas kā vajag. Jo mums vajag biļetes transportam, mums vajag vilkt mugurā, mums vajag ēst, mums vajag vēl vispār. Un līdz ar to Eh, kaut, kaut, kaut kur ir sava vieta finansējuma tajā visā pasākumā. Viņa nekad nav galvenā. Nu, Viņa vienmēr ir piemetamā lieta, ko Dievs vienmēr piemet. Bet bez viņas tas nenotiek. Ja Dievs to nepiemet, tas nenotiek. Un tāpēc tādā nozīmē var teikt, ka visas trīs tās lietas viņas ir iešana misijā. Bet uh, tagad tālāk par to, kad mēs runāsim, es to vārdu iet lietošu tikai tajā burtiskajā nozīmē, ka uh, mēs runāsim par tiem cilvēkiem, kas tieši dodas Eh, sludināt konkrētiem cilvēkiem. Un tad tā doma ir tāda. Man vēl kārojusies, es sāku zīmēt, bet pagaidu nav ne. <laughs> tā doma ir tāda. Uh, ja es gribu jūs tādu. Tas ir. Varbūt ir arī. Ja kādam ir iztēle vairāk, varbūt, ka es saskatu, ka ir. <laughs> Eh, tātad kā tie trīs lausi darbojas? līdzīgi kā aizsvergā, ir redzama daļa virsotne, un tad ir neredzamais apakšā, kas virsotni nes. Bet kāds, kaut kas ir, kas to nes. Pretējā gadījumā ledus viens pats virs ūdens nestāv. Misijā tas izskatās tā, ka redzamā daļa ir tie, kas iet eh, šī vārda burtiskajā nozīmē, šaurajā nozīmē. Tie, kas konkrēti brauc uz kaut kādu vietu un sludina un kalpo burtiski vedot cilvēkus pie Jēzus, iepazīstina viņus ar dzīvo Dievu, eh, piedabū viņus pie tā, eh, ka viņi eh, izsūdz kungam savus grēkus, vai precīzāk sakot, dievam savus grēkus un pieņem viņu par savu kungu, ka viņš kļūst par viņu kungu un, un, un eh, sāk veidot attiecības ar savu radītāju. Tie būtu tie, kas iet un kas ir redzamā misijas daļa. Un par nelaimi šī iemesla dēļ ļoti bieži cilvēki misiju saskata tikai un vienīgi šo sludināšanu. Es esmu bieži vien dzirdējis, ka cilvēki saka misiju, bet es, es neesmu runātājs tas nav priekš manis. <laughs> jā, kad, kad vienkārši saprotu, ka, nu, nu, jā, nu, forši, laimīgi, kam tas ir dots, ir, bet tas nav mans. Es, es, nevaru, es nevaru būt misionārs, apmēram. Eh, tā ir tikai tā aizberga redzamā daļa. Un viņa nav neko labāka vai sliktāka par neredzamo daļu. Viņa vienkārši ir savādāka. Viņa vienkārši ir vēl viens veids, kā Dievs lieto. Tie, kas iet tālāk, tie, kas dod, eh, tie, kas dod. Pamatā mūsu pasaules un it īpaši rietumu kultūras apstākļos tas vienmēr vairāk vai mazāk saistās ar naudu, bet ne tikai. Tas ir visa veida, um, kā latviešu praktikalitātes pateikt. <laughs> visa veida praktiskās, saimnieciskās, sadzīviskās lietas, viņu atrisināšana, nomenedžēšana. Uh, viss, kas ar to saistās. Ja? Teiksim, nu, iztēlojamies vienu piemēru, varbūt tā redzamāk, uzskatāmāk. Tas ir Teiksim, ah, labs piemērs. Pāris dienas atpakaļ man Nāgars Ginko zvanīja, varbūt zinat, viņš gribēja būt šeit, bet viņš nekādīgi nevarēja tikt. Viņš ir saņēmis, mēs ar viņu pirms diviem gadiem Ugandā bijām, un, un viņš ir saņēmis bildi, ka, ka izskatās, ka tiešām Dievs aicina viņu tagad martā atkal braukt, un starp citu, ja kāds gribat, varat braukt līdz uz Ugandu. Divreiz esmu tur bijis, var ļoti ieteikt. <laughs> bet tad pēc tam varētu parunāties vēlāk, kāpēc. Bet tas būtu vienkārši kā piemērs. Ja, teiksim, Agris būtu gatavs gājējs. Ja? Viņš būtu gatavs kārt lidmašīnā, braukt uz Ugandu, dzert pretmalārijas tabletes, <laughs> gulēt starp tarakāniem tādiem <laughs> un runāt ar cilvēkiem. Protams, ne nu jau tarakāni, bet eh, runāt ar cilvēkiem, sludināt, kalpot, aizlūgt, eh, ja tikties ar vietējiem mācītājiem, tur ir sarunāts ar ko un, un darīt visu, lai evaņģēlijas varētu iet tālāk un cilvēki varētu tikt izglābti. Viņš būtu teiksim, tas gājēji daļa. Un visdrīzāk, ka cilvēkiem no malas, kas īpaši neiebrauc lietā, liksies, ka viņš ir vienīgais, kas kaut ko dara. Vai teiksim, tā komanda, kāda četri viņi tur varbūt aizbrauks, teiksim, liksies, ka viņi ir vienīgie, kas vispār nodarbojas ar misiju. Kamēr, lai tas varētu notikt, kāds pirka biļetes, kāds ziedoja naudu, lai to naudu noziedotu, arī viņi bija jānopelna. Ja jūs nezvaigat, es ceru, ka jūs to nedarāt. <laughs> Eh, tad, lai varētu eh, to izdarīt, kādiem bija jāsazvanās, jātiekās, vajadzēja telpas, viņiem bija kaut kas jāvelk mugurā, viņiem bija jāēd, kaut ko viņi paši ziedoja, kaut ko ziedoja citi cilvēki. Tur bija ļoti liela gūzma ar dažādām lietām. Nemaz nerunāju tagad par kādiem praktiskiem projektiem, viņiem tur doma vien mājas būtu mācītāji, <laughs> varbūt īstenosies. Tad tur ir vēl čūpa ar lietām, kas tur nu, labi Ugandā mājas būvēt. Nav tas, kas Latvijā <laughs> mājas būvēt. To var izdarīt divos mēnešos, bet, <laughs> bet eh, tā vienalga ir čūpa ar darbiem visādiem. Nu, kāds to dara? Tikai tā ir tā aizberga neredzamā daļa, puse no neredzamās daļas, bez kuras tas nevar notikt kur es pilnīgi godīgi, kā tas, kas ir aicināts iešanā, varu teikt, pilnīgi godīgi, tas nav ne tuvu nekādā veidā mazāk nozīmīgs vai cienījamāks darbs kā tam, kas iet. Es to drīkstu teikt, tāpēc, ka es, tas, kas iet, es varu atļauties pazemināt mūsu, eh, kad tas ir tikpat svarīgi. Bez tā nekas nestrādā. Un tad ir trešie, ir tie, kas aizlūdz. Eh, ja gājēji un ziedotāji parasti savā starpā diezgan labi satiekās un diezgan labi saprot, ka viens bez otra nekur nekā. Gājējs var izstiepties vai sarauties, bet, lai līdz ugunlēm atpakaļ aizdodot, vajag tos 500 vai cik latus. Nu, tu nevari savādāk aizraukt līdz tai valstī. Uh, un, un ja, tu, ja tu neatrod cilvēku, kas grib kalpot ar ziedošanu, un tev pašam tāds visdrīzāk naudas arī nav, tad tu vienkārši nekur netiec. Kam ziedotājiem tieši tāpat ir skaidrs, viņam tie 500 plati stāv makā. Viņš būtu laimīgs, ka viņš varētu kalpot Dievam ar to visu, bet kā? <laughs> kur viņus tā kā mest, kurā virzienā neviens negrib neko darīt lietas labāk, kur tad atbalstīt. Viņi saprot diezgan labi, ka viņiem abiem vienu otru vajag un bez tā nekas nenotiks. Kamēr ar aizlūdzējiem bieži vien ir tā lielākā problēma. Uh, patiesībā sakot, Es saku ar aizlūdzējiem, bet tādā nozīmē, ka lielākoties problēma ir nevis aizlūdzējos, bet pārējais. <laughs> Tie, kas ir devēji, domā, ka viņi paši spēs sapelnīt un atlicināt naudu, lai dotu. Un, ja viņi to nespēja, tad viņi tā vietā, lai pastāvētu lūkšanās un, un dotu zināt aizlūdzējiem, kā arī pieteikt, <laughs> viņi vienkārši nosaka, no, nu, laikam Dievs negribēja, tā nekas nebūs. <laughs> Ar noņuņā un nekas nenotiek. Uh, tie, kas ir gājēji savukārt, Viņiem liekas, ka nu mēs jau pirms sējām, mēs jau palūdzām, višķiņu, nu tad vajag tikai uz priekšu lēžam tikai. Un vienā brīdī tu dabūji pa biksēm tā, ka tu vairs nestāvi. Un tā, tā ir tā lielākā problēma, ko es redzu parasti misijas lietās, nu, cik man ir gadījies to redzēt. Tieši tā komunikācija ir aizlūdzējuma. Ar abiem neredzamiem, bet ar aizlūdzējumiem vairāk. Tāpēc, ka to mēs bieži vien nenovērtējam, cik tas ir nenormāli nozīmīgi Eh, cik daudz no visas nastas iznes aizlūdzēji. Kaut arī par tām pašām Ugandām eh, runājot, man ļoti, ļoti daudzas reizes, abās reizēs tur esot, bija nu, nepārprotami skaidra sajūta un garīga liecība, ka šobrīd mūs nes uz rokām aizlūdzēji, burtiski. Un, uh, bija daži gadījumi, par kuriem es tā domāju, es nepārspīlētu, ja es teiktu, ka iespējams, ka es neatgrieztos dzīves atpakaļ, ja tur nebūtu bijuši kārtīgi aizlūdzēji, kas bija lūguši. Tā ziņā tas ir gājiens, tas ir baigais risks tādā nozīmē. Iet, jo tu reāli uztici sevi aizlūdzēji rokās. Nē, tāpēc, ka mēs paši nelūgtu. Mēs Dievu pazīstam, mēs paši runājamies ar Dievu un lūdzam. Bet ir vajadzīga šī kalpošana. Un ja viņas nav, tad tas ir laika jautājums, kad demoni tev vienkārši nošāk kādā brīdī kad kaut kas notiek tāds. Ir īpaši tur, kur ir darīšana ar, ar kaut kādiem tādiem izteiktāk demoniskiem parādībām, kur bija kaut kāda burvja, ko mēs tur ņēmām, kas bišķiņ vēl kaut ko. Tad tur, tur bija tā, ka es domāju, cik labi, ka mūsēji latvieši tagad bombardē debesis par šo jautājumu. Un, un bija vairākas lietas, kur pilnīgi varēja redzēt, ka mēs, mēs tajā vietā ierodamies, mēs viņā ejam iekšā un sākam tur sludināt. Bet tu redzi, ka tur jau, zini, tā kā Es nezinu, tā kā Berlīna pēc bombardēšanas tur izskatās, ka visi ienaidnieki posteņi izbombardēti. <laughs> Tur vienkārši šeit tā kā, tā kā vēsējā staigā brīvi, tā ir kā nekas nebūtu rokas, kā tā salīdz. Kamēr tu zini, kas tur stāvēja pirms tam, tu redzi pēc tam paliekām, kas tur ir bijuši pa garīgām kaujām pirms tevis, ko aizlūdzēji reāli ir izcīnījuši, izblīzuši, izbombardējuši. Ja tas nebūtu noticis vārds, es nezinu, kas mums tur būtu, ka mēs tur būtu ielīduši tajā vietā. Un eh, es vienkārši to saku tāpēc, ka parasti mums nerodas daudz jautājumu par to, ka ir vajadzīgi gājēji, bet mums bieži vien rodas jautājumi par to, cik tad ir liela nozīme devējiem un aizmūcējiem. Varbūt uh, pirms mēs ejam tālāk, uh, es varētu ātri pajautāt, padalīties par kaut kādām lietām vai domām. Cik jūs no šīs esat kaut ko vai nu dzirdējuši, vai pieredzējuši, vai kāds ir jums iespējas līdz šim radies, kā šie trīs kopā darbojās un cik tas ir būtiski, kā jūs to esat redzējuši. Tad gājēji, devēji, aizlūcēji. Vai jums ir kaut kādas pieredzes bijušas par to, vai kādas atzīmes? Viena. Mm -hmm. uh, Pagājušā pagājuš gada vasarā man sauc Roberts. Mm -hmm. Jā, kāds nezinu. Uh, Pagājušajā gadā vasarā Vērgalē bija mm. Liepais rajonā, bija evanģelizācijas nometne. Mm. Tā bija tāda, man kā, kā kristietim, nu, pirmā pieredze, kā mhm. gājēji, būt kā gājēji. Mm -hmm. Un tad mums bija tā, ka mums bija katru rītu bija lūkšanas kopīgas, mums bija komanda, kas mainījās, cilvēku daudzums mainījās, bet tā aptuveni parasti bija kāda 15 līdz 20 cilvēki. Mm -hmm. Visu komandu, un tad mēs sadalījāmies, saņēmām, centāmies saņemt no svētā gara kaut kādas norādes, kur mums jāiet. Ir. Un tad dalījāmies grupās un devāmies. Un kā nosacījumu vairāk no mums mēs uzstādījām, ka mums ir vajadzīga lūdzēka, kas paliek kā, kā mūsu apsardzība, mm -hmm. nometnes tajā centrā. Un, un tad bija vairāki, vairākas eh, situācijas, kurās eh, vakarā jau atgriežoties atpakaļ nometnes centrā un parunājot, kas ir dienas laikā noticis, mēs konstatējam, ka tieši aizlūdzēju lūkšanas ir realizējušās dzīvē tajā laikā, kad eh, viņi ir bijuši aizlūkšanās un mhm. komandas ir bijušas ārā misijā. Lūguši par to, ko tu redzēji notiekam. Jā. Mm. Un vien, viens tāds ļoti zīmīgs, nu, tas bija tāds daudziem, man liekas, bija tāds stiprinājums ticībā par to, kā Dievs pagodinās, bija viena vīra bērres, kurās mēs tikām uzaicināti. Un vairākiem no mums, tā skaitā arī man, Dievs uzrunāja, ka uh, mums ir jālūdz par miroņa augšanu celšanos. Kas mhm. ir, protams, daudziem kristiešiem ļoti radikāla lieta. Un, mhm. Daudziem. Jā, <laughs> jā. Tā kā... Ja kāds, kuram tas liekas, tur es ceturtdienās. ceturtdienās, jā? jā. Apmēram tā. Un uh, mēs bijām, mēs bijām uh, kapos jau, un uh, tur notika šī te apglabāšana, un uh, Es visu laiku arī lūdzu, kas saka, bija turpat pie, pie tā kāpa, un es lūdzu, un tā pie sevis klusībā, lai ļoti daudz cilvēku bija bērēs, un mm bija kādi brāļi no Norvēģijas, no Norvēģu draugiem. Viņi bija nolēmuši un saņēmuši aicinājumu no Dieva dziedāt svētības dziesmu visiem klātesošajiem, kā iedrošinājumu, ka nu, tas, tas, ka tas cilvēks ir aizgājis no dzīves, ka tas nav, ka tā nu, ar to dzīve nebeidzās. Un, mhm. un tajā brīdī, kad viņi dziedāja, es, es viņus tulkoju, un tad, kad viņi dziedāja, tad mēs stāvējām zem koka. Mm -hmm. Tas bija dienas vidus, vasaras, eh, vasaras vidus, bezvējš, karsta saule. Un, eh, un divas dienas vēlāk, laikam, jau no kaut kādiem cilvēkiem sāka nākt tāds kā nu, tas saucamais feedback, jeb atsaucis, kad uh, viņi esat redzējuši tādu lietu, ka tad, kad uh, sāk skanēt šī dziesma tad uh, koks, uh, zem kura mēs stāvējam, viņam lapas sāka trīcēt. Tā. Mm. Un, uh, mēs sākām saņemt to, to ziņu no kaut kādiem cilvēkiem, kas ciematā apkārt ir. Un viņi gan tādi, kas tic Dievam, gan tādi, kas vēl Dievu nepazīst. Viņi teica, nu jā, ka tur nu tiešām Dievs bija, jo tā nekad nenotiek ārā vispār pilnīgs bezveišana. Mm. Un tad meitene, kas bija lūkšana komandā palikusi, viņa teica, Jā, tik tiešām es atceros, ka es lūdzu, un man Dievs saka, lūdzu, lai, lai koki ar savām lapām aplaudē. Mm. Par to, ka Dievs pagodinās un ka viņa lēmums nav mums zināms, kāpēc viņš šo vīru nepiecēla no nāves. Mm. Tas bija nu, skaidrs, mhm. skaidrs apliecinājums tam, tam mūsu ticībai un tam, ka mēs palikām uzticīgi. Un, mm nekritām panikā, kad džeks no tā zārka necēlās augšā. Ja domājies, kā jūs būtu izčekarējuši visu bērnu, tad viņi būtu uzcēlies. <laughs> Visi radinieki, tādu piķi, tu <laughs> saboja pasākumu. <laughs> Jā, Aha, paldies. Vai, vai kaut kādas, eh, vai, vai, vai ne nu paša pieredzes, vai atziņas, vai domas sakarā ar, ar, ar, ar tiem trim veidiem, kā kalpot došana, respektīvi iešana, došana, lūkšana? Jā. Um, nu, man, man liekas, ka vienkāršāk vajadzētu būt tā finansiālā atbalstīšana vai tas, un nu, tas to vieglāk arī kā saprast, jo neredzama lieta ir ļoti grūti mm -hmm. nomērīt, vai tad ir notikusi, jo, jo bieži vien tas arī mūsu e, iedomāšanās bieži vien, nu, mm -hmm. kur tā robeža notiek, mm -hmm. kur mēs jutāmies, nu, ka tā varētu būt, vai mm -hmm. tas apstiprinās. Nu, tad lūk, es biju acu liecinieks vienai tādai norisei, respektīvi mums bija Klūmats ar ļoti maziem bērniem, kuri bija demonizēti. Mm -hmm. nu, kad, kad mums arī liekas, nu kā, nu, ka parasti es, es tomēr saistās ar lieliem cilvēkiem. Ja? Kāpēc? nu, es runāju par tādiem vispārīgiem yeah, okay, yeah. Es arī biju mazliet tā ir visā, ka tomēr mm -hmm. es pieaugu šo lietu darīšanu. Ja? Dīvaini. nu, yeah. nu, tā, yeah, okay, tā, es negribu sagaidāt. Saka, jā. jā. um, un bija tā, ka pirms, pirms Maltijas mēs lūdzām, protams, tur pirms tam jau bija ļoti daudz dažādas izpausmes, kas, kas lika bieži vien uz balvām sacelties un tā. Mm -hmm. Un tieši lūkšana laikā, tad ir tas bērns, vai kaut kāds skaņas ārā. Mm -hmm. Viņi man saka, nu, klausies, ja mēs tā pie galviem nedarāmies, pasakām paldies. <laughs> Nākošā notītē notiek tas pats. Ir tā. Nu, ja mēs tagad nesēžam pusmintašu un galvu projām, Mm -hmm. uh, kā bērniņam mm, ēšana ir kā dievs, nu, principā ēlas pilnīgs. Tur, tur, tur. Trešā reizē notiek tas pats, projām no galva. Un, respektīvi, nu kā, nu pirmā brīdī tu īsti nevar saprast, vai tā ir disciplīnas problēma, vai kā, nu, respektīvi, tu tā nevar uzreiz pateikt, kas kaut kas. Bet tad, kad viņš nebija ēdis divas ēdienes un trešajā pēc labi saskatāmies, tu zini, tu ēdīs. Un mēs lūdzamies, saprot, ka tur mēs atceram disciplīnas lietas, ja, jo mans bērns šādi pasakot, un es tikai tagad viņš atnāk apakaļ pie galda, viņš tagad no visa, no, ar visu savu spēku mēģina tagad tā skaņas savaldīt, viņam seja izmainās, viņš paliek sarkans, viņam acis spiežās uz ārā, un viņš to, to, kas nāk un raujās ārā, kā ārēji izpausme, viņš nevar savā. Mm. Un tad es tā sēdu, un es pēc, protams, nemaz negribās, jā, un tad mēs arī no vīru sapratām, un mēs apzvanījām visus iespējamos, nu, lai aizlūdzu. Un tas kā roku bija noņēts pēc tam, jo pirms tam, nu, tiešām, tu tur vairāk sēdi un mēģini tur, nu, nu, kā, nu, tu kā cilvēkam, kurš runā cilvēku valodā mēģini izstāstīt, mm. un tu nestrādā. Mm. Un, un, un, un, respektīvi, par šādiem daudziem piedzīvojumiem, ja, kur, kur tu tiešām neko nevar tās izpausmes tik nenormāls, dīvains un spocīgs un nepatīkams, jā, ka tieši aizlūkšanu ceļā tu, tu redzi, ka izmaiņas mm. notiek, jā. Tur jāņem un jāatzinājās. Jā. Tad, tad, kad tu teici par, par to, kas ir vienkārši, tas, tas, tas bija tas, par ko man vajadzēja tagad turpināt tālāk. Tad es varētu pie tā arī pieslēgties. Par to, kurš no tiem variantiem ir vienkāršāks. <clears throat> Jautājums, protams, pats par sevi ir smieklīgs, jo viņi nav vienkāršāki vai sarežģītāki. Bet kāpēc tas jautājums ir labs? Tāpēc, ka, ja mums ir jautājums noskaidrot, kuram laukam mēs esam pamatā paredzēti, ja nepārprotiet, mēs katrs varam darīt visu trīs lietas. Mēs katrs varam iet tādā nozīmē, ka, ja mums draugs saka, uh, kur tu nonāksi pēc nāves, tu viņu vari realizēt, vai ne? Nav neviens, kas nedrīkst runāt par to. <laughs> Kam ir aizliegts stāstīt par jēzu? Mēs visi to varam. Mēs visi varam dot. Tādā nozīmē, ka tas ir tikai normāli. Pašaprotami, ka kristieši ziedo un viņi iegulda savu naudu dievu darbā, nevis kaut kādos struntos. Un eh, trešais, mēs visi varam aizlūgt. Tas ir tikai normāli, ka mēs runājam ar Dievu ne tikai par sevi, bet arī par citiem. Tēt, viņam tur kaut ko tagad vajag, dara kaut ko. Lūdzu. Eh, mēs visi to varam darīt, bet mēs katrs esam aicināti pamatā kaut kādam vienam laukam uz īpašu kalpošanu. Nu, ka tā ir mūsu pamatkalpošana. Tā ir tā atšķirība starp to, ka mēs katrs varam izdarīt kaut ko, tad ir mūsu apdāvinātība, ir dāvanas, un tad ir mūsu kalpošana, kas ir pamatnodarbošanās. Ja, tā kā mēs katrs mākam piešķirt reklāmu pogu, eh, bet ne katrs ir šuvējs, ja kādam ir, kādam ir teiksim, talants un dāvāns uz šūšanu. Un tad vēl tikai no tiem ir daži tādi, kas eh, varbūt ir tādi, kuriem nofalants ir, kas tādi, <laughs> nezinu. bet no tiem ir tikai daži tādi, kuri, kā, tā ir pamat nodarbošanās, viņi braucinā šuvēja. Tad līdzīgi ar visām dāvanām ir šīm trim. Eh, Tātad, kas ir, kāpēc tas jautājums, kas ir vienkāršāk, tas ir viens no veidiem, kā mēģināt uzminēt, nojaust kam Dievs man ir paredzējis. Padomājiet, varbūt teikt pie sevis vai katrs. Kas tev personīgi liekas visvienkāršāk, visizdarāmāk, tāds, ko gribās darīt un kas sagādā prieku, un kur tu redzi, nu, to var vienkārši ņemt un darīt. Tas ir vienkārši. <laughs> par kuru no tām trim tev tā liekas? Par iešanu, par došanu vai par ziedošanu? Un, eh, ja es tā drīkstu, es to nepierakstīšu, tā kā jūs droši vien to darīt, es tā drīkstu lūgt, jo varbūt mēs varētu tā pamēģināt pacelt rokas pa vienam. Kam liekas, ka viņam visvienkāršākā lieta, ko darīt, ir iet, iet un sludināt? Kam, kam tas tā ir labi? Paskatām, varbūt interesi pēc, vienkārši proporcijā redzēt. Uh, ieskaitot mani, 2, 4, 6. Ja? Labi. Uh, kam liekas došana? Tā ir tā lieta, ko visvienkāršāk izdarīt un vienkārši ņem un dara. Ir 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12. 6 un 12. Ja? Labi, tas varētu būt normāli. Nu. Uh, kam liekas, ka tā ir aizlūkšana? Tā ir visvienkāršākā lieta, ko var ņemt un darīt vienkārši. 2, 4, 6. Redzat? 6, 12, 6. Dab, dabā šī proporcija ir labi varētu strādāt. Tas, tas tā būtu pilnīgi normāli, ka uz katru gājēju ir viens lūdzējs un divi ziedotāji. Tā varētu būt. <laughs> Vienkārši sadalās par grupām. <laughs> sešas grupas šeit sanāk. <laughs> ok, eh, ja es pa vienam nesūtīju, tad ir. Tātad trīs grupas. <laughs> Ātri, ne, tagad tikai jautājums uz kuriem. <laughs> Tāpēc, ka nevienmēr viss Dievs sūta uz vienu vietu. Bet es nebrīnties, ja kāda arī varat pastieties pēc tam, kuri bija tie, kas cēlās. Un būtu interesanti no tiem, kas ir gājēji, parunāt par to, uz kuriem. <laughs> uz kuriem Dievs sūta jums. Varbūt, ka, varbūt, ka tepat blakus sēž divi indieši, teiksim, es zinu, ka uz Indiju ir izbrauks daži. Divu gandieši, divi vēl kādu, un tad vajag iet kopā. <laughs> Kāds tāds mīm. Pagaid, varbūt tev ar Indiju? Nē, tad viss kārtībā. Tad mēs uzreiz jau sākt, bet labi, tad mēs nodarbojamies tēmas. Labi. Tātad tas bija tāds viens ļoti, ļoti ātrais veids, bet, protams, ka tas ir tāds sekas un īss, bet viņš dod drusku ieskatu ka tas, kam Dievs tev ir paredzējis, tev liekas vienkārši darāms, saprotams, nu, nu skaidra lieta. Ja? Tev nav tur jālauž galvā, kā, kā tagad īsti to darīt un kā to iesākt un kā. Un tas ir ļoti forši un ļoti veselīgi, ja mēs tieši tā tam arī pieejam. Eh, reizēm tā problēma rodas no tā, ka, ja man teiksim, nu, teiksim man kā gājējiem pamatā, eh, man liekas, ka iet ir ļoti vienkārši ka tas ir, nu, ka nevar būt nekā patīkamāk un vienkāršāk kā doties uz kādu valsts vai uz kādu, nu, zinām, tālu jābrauc, vienalga principā doties uz Lubānu. Un, un man tas liekas dabiskākā lieta, ko darīt. Un tad tajā brīdī man kā tādam gājējam rodas sajūta, bet kā tad es tagad būšu tik izvēlīgs un darīšu tikai tās patīkamās lietas? Varbūt man tieši ir jā, jā, nu, jāmācās būt pazemīgam un mācīties kalpot ar došanu un nekur nebraukt bet tas ir tik grūti. Un tad man ir jābūt pazemīgam, jāmācās kalpot ar aizlūgšanu. Vienkārši, ja vai beidz tu tagad lekt uz skatu, bet tagad lūdz par tiem, kas lūdz. Un, un tad tu tā moki sev par to. Tāpēc, ka tu jūties, ka nu, taču nevar tā darīt to, kas tev labi patīk pašam. Tā jau tāds, zini, kā, kā kādreiz saka, nu jā, nu jā, tu jau tā kūkas gribēsi, bet mājas dos citiem, jā. jā tu, tu, tu, <laughs> to garšīgo tu pats un tad to nepatīkamo to citiem atstās. Eh, redzējāt, tikko kādas mums rokas bija kādā proporcijā. Tā nav. Dievs mums ir radījis dažādas. Super, man tā patīk, kā viņš dara. Un viņš ir, eh, viņam tāds raksturs, <laughs> viņš ir tieši tā izveidojis, ka mēs katrs jūtamies labi tajā savā lietā. Un par to nav jājūtas vainīgi. Tie, kas esat aizlūgvēji, nejūtieties vainīgi, ka jums gribās aizlūgt, nevis braukt vai ziedot. Protams, ka ir normāli, ka jūs sludināt saviem kaimiņiem. Protams, ka ir normāli, ka jūs arī ziedojat desmit un dodat ar pa virsmu. Tas viss ir normāli, par to nav runa. Bet kā jūs pamat nodarbošanās, pamat kalpošanu, pamat, nu, kāpēc jūs esat, ka jūs lūdzat, tas ir normāli. Un nejūtieties par to vainīgu, nedomājiet, kā jums tas jau tas vienkāršākais, ko tad jāmokas, ir kaut ko grūtāk vai arī gājēji, nejūtieties, ka jums ir kaut kas cits jādara, vai, vai dedēji. Ja? Ne, nejūtieties tā, ka jums tagad, nu jā, jā kas, tur, ka, kas tur, tur ko nenoziedot, tā taču vienkārši liekt ir, bet, ot, jā, ot, ot, iet, ai, tas gan ir bīstami un traki, un kā tur tas būtu, laikam jā, nu, jābūt pazemīgam un jācenšas kaut kā. <laughs> un tad ir visi tādi pēdiņās pazemīgie moki viens otru <laughs> un sevi. Uh, saprotat to domu, ja, ka, ka tas ir normāli un tas tā ir paredzēts, ka tajā, kas ir tavs aicinājums, tu jūties uh, labi un viegli, bet tikai lūdzu nepārprotiet, nevis viegli tādā nozīmē, ka nebūtu grūtība. Tā parasti dzīvē nenotiek un nav paredzēts. Bet viegli tādā nozīmē, ka šī veida kalpošana ir kaut kas, ko tu vari darīt ar prieku, ar vieglumu, ar tādu, ziniet, nu tādu prieku un miera kombināciju, tādu foršu iedvesmu likties iekšā tajā lietā. Ja. Eh, tas, tas ir, tā ir normāla pazīme. Tā nav komforta meklēšanas pazīme. Protams, ka viņi ir nu, uzmanīgi jāklausās, jālūdz par to, vai, vai, vai, vai, vai, vai tu nesajauc tiešām ar komforta meklēšanu kādreiz. Bet tad, ja, tas, ja tu to jauc, tad komforta meklēšana nekad neatnes mieru ilgtermiņā. Tu vienalga jūties kaut kā ne tā, ka tu īsti neesi apmierināts ar to, kas notiek, ka tu jūti, ka kaut kas pietrūkst tavā dzīvē. Bet tiešām nekā vairāk nav par šo uzsvērt. Kā komplimentēšana ir tas, kad uh, eh, ne īsti lūdzu, ne ļoti iet. Tur viņi varētu būt. Jā. Jo parasti, jā, parasti. Tur, kad es neesmu gājējis, bet tu īsti arī nelūdzu, nedod. Mm -hmm. Tā. Mm -hmm. Kādreiz cilvēks, starp citu, šitā, es redzēju, ka izbrauc, ka, ka tad, kad, teiksim, prasa, nu, eh, kurš no es gribētu doties, nu, jā, tur kāds grib doties, kurš gribētu eh, tur dot, jā, kāds grib doties. Nu, kurš gribētu aizlūgt, un tad ir kāds cilvēks, kas tajā brīdī, ah, tas nozīmē, neko nedarīt. <laughs> es varētu aizlūgt. <laughs> tā teikt, es piesakos uz aizlūgšanu, pierakstos tur sarakstiņā un aizmirstu par to, <laughs> kamēr citi tur mokās. nu, mokās pēdējās. Tā kā, tā kā, jā, nu, tas, tas varētu būt, teiksim, ja jūs pieķerat sevi pie domas, ka jūs nekur nespēcināt. Tad, tad tas varētu modināt tā pūkstens, kam jāiezvanās tajā brīdī pajautāt, kāpēc. Nu, kā jūs domājat, Dievs jūs paredzējis ir uzgaidāmajai telpai? Sēdēt tikai stacijā, <laughs> gaidīt, kamēr nomirs, lai varētu debesīs dzīvot. <laughs> Kāds tic, ka viņiem tāds aicinājums? Es neticu, ka vispār kādam tā varētu būt. Jo Dievs mūs tiešām ir paredzējis kaut kam ļoti, ļoti labam. Nevelc tā raksturvieta saka, ka Dievs mūs ir radījis labiem darbiem, lai mēs tajos dzīvotu. Viņš mums tos ir paredzējis un mūsu tiem radīs tieši atbilstoši, precīzi, tā kā cimds ar roku, kas sadara. Labie darbi ir mums, mums paredzētie labie darbi ir mums, kas esam paredzēti šiem darbiem. Un, un tur mēs varam būt laimīgi. Tā kā, ja kāds negrib, ja kāds grib darīt neko ar to domu, ka tad būs vieglāk, viņa draugi nemaldiniet sevi. Vieglāk nebūs, būs tikai mokošāk tā noriepsies tā dzīve vienā brīdī. Tik garlaicīgi paliks dzīvot, <laughs> ka negribēs vairāk. Tā kā, bet es, es pieļauju, ka tas nav, tā nav vēsts jums, te jūs nebūtu atnākuši savādāk. <laughs> tas, tas, ir, tas ir kaut kur citur. Uh, jā, šķiet aizrunājos garām par tēmu, bet tātad at, atgriežoties atpakaļ, tātad tā doma, ka ir normāli, labi un pareizi un nav jājūtās jums par to vainīgiem, ja jūs darat to no šīm trim daļām, kas jums liekas visvieglākā un vispatīkamākā. Tādēļ, ka Dievs acīm redzot, jūs tādus ir radījis, ka jums šis padodas. Bet nākamā lieta, kam, kur gan mums ir jāiet tālāk, tas nenozīmē, ka būs viegli tādā nozīmē, ka nebūs grūti. Tā nemēdz būt. Katrs, kas ir drusku ilgstošāk, kādu kalpošanu darījis vai nes, es domāju, tur nekādi jautājumi nav ātri viens tās ilūzijas pazīt dzīve ir dzīve tieši tāpēc, ka mums ir pietiekami daudz cīņu, grūtību un darba. Tieši tāpēc tas ir darbs, ka tu kaut ko panāc, tu kaut ko uzvari, tu kaut ko paveic. Eh, nevis vienkārši nu, kaut kā pludurē, bet to <laughs> dzīves priekšā. Ja. Un līdz ar to tas ir normāli, ka ir grūtības. Tas ir normāli. Ehm, protams, varbūt, ka Dievs caur kādiem apstākļiem runā vienkārši aiztaisot durvis. Ja tu ej ne tur, viņš tev aiztais durvis. Tas var tā būt, tāpēc tas jāprasa Dievam. Ehm, bet Es neesmu redzējis, man liekas, nevienu kalpošanu, tādu daudz maz nopietnāku izmēru kalpošanu, ehm, kur viņi būtu no sākta gala līdz beigām bijusi bez, bez, bez uzbrukumiem, bez grūtībām, bez problēmām, bez situācijām, kad liekas, ka nu pat viss ir sapratis. Ja? Varbūt, nu, bet es saprotu, ka katrā nav bijis. Jā, var, varbūt jā, tik traki, varbūt vismaz kādiem nav bijis. Bet, bet vienmēr ir bijušas grūtības, vienmēr ir bijušas cīņas, vienmēr ir bijuši mirkļi, kad tu liekas, ka atduries pret sienu un domā, ko nu. Un tad tu skaties, un tad tu atrod, ah, re, kur ir durvis. <laughs> un tad ejam tālāk. Bet, bet tas mirklis, kamēr tu tās durvis ieraugi, nu, viņš ir tāds, ka tu saproti, nu, tur nostājies šitā, un, nu, nu, kur? Es zinu, ka mēs tajā tādā Sorry, neymişti. Sürekli duruyor ama bak. Drīz nākšu tur, tur mācītājiem. Tur Varbūt viņš teica, tagad divas skolas. Paprasiet pēc tam, ka tā bija zīme viņa. Respektīvi jātiek, ir kaut kā līdz turieniem. Bet es šeit nevaru izrādīt, ka tur ir durvis un tur ir durvis. Tomēr beigās jau var tikai, ja nav gaisma tajā telpā, nav tik vienkārši. Ja tu tur neesi bijis nekad agrāk. Tāpēc eh, tas ir normāli, ka grūtības būs gan gājējiem, būs grūtības ar to, ka eh, būs dažādi apstākļi neparedzēti, būs situācijas, kur tu tīri geogrāfiski mokies ar kādu jautājumu, nevar atrast kaut ko vai apmaldies, vai, vai, vai, vai kā man viens, es vienmēr stāstīju, ka viņam vajadzēja Eģiptē atrast vienu rajonu, kur viņam uzrakstīja uz lapiņas, ko viņš nekad mūžā nav zinājis. Viņš iesēdās taksī, iedeva to lapiņu taksistam. Taksists viņu kaut kur izmet, kāds aizels viņam uzkāpa virsū un tā lapiņa kaut kur pazuda. Un pēc kādas stundas braukšanas taksists apstājās pie viesnīcas Hilton. Nu, uz kurien Baltē brauc uz Hilton, uz kurien? <laughs> un, protams, kādreiz vairs nav. <laughs> nu, tāda gadījuma gadās. Nu, labi, viņš ir stāstījis, kā beigās Dievs viņu aizveda ar visādiem pagalmiem uz īsto vietu. <laughs> Bet uh, atkal, beigās Dievs izveda. Eh, tāpat eh, devējiem. Tas, tas nebūs tā, ka tagad eh, devējiem vienmēr nauda būs kā spaļa, un tāpēc viņam nebūs grūti pa, pabārstīt kaut ko. <laughs> Nu, tā tas nav paredzēts. Tā, tā tas nav domāts. Tur vispār nekāda bauda kalpot nebūtu, ja tas tā notika. Tā ir lieta, kas atkal ir jāizcīna, jāizdara. Nu, tu panāc kaut ko. Teiksim, Dievs tevi svētī, tavu roku darbu, tavs, tavu darbu augļus ka, ka tu tiec pie tiem līdzekļiem, kas ir vajadzīgi, vienalga vai naudas izteiksmē, vai kādā savādākā. Tu viņus tagad vari atnest un iedot. Un, un ir prieks, ka kāds ir pastrādājis un, un tev ir izdevies tas. Un, uh, tas nav teiks, ka tas būs viegli. Uh, reti, kad man liekas, kaut kāda, kaut kāda nopietnākas lietas viņas būtu izgājuši cauri bez brīža, kad liekas, ka nepietiks. Netiksim nekur, <laughs> ne, nepietiks biļetē vai vēl kaut kas. Ja? Un, un, eh, vai arī, ka kāds zina, ka, ka viņam, viņam ir šī došana, un viņš gribētu dot, bet a, nav ko. <laughs> Pašam viss ir savs. Un, un tad tu cīnies, un tu, tu lūdz, un tu meklē, un tu dari, un izmanto visas iespējas, un pēkšņi Dievs atsūt, kad iespējām uzrodās iespēja, un tu viņu izmanto. Tu esi iekāries tajā idejā, un tu viņu nesas priekš. Nu, un tāpat aizlūdzējiem arī, ja, ja runa par nopietnu aizlūgšanu, nevis zin tādu pieminēšanu reizes dienā. Tāda reāla garīga cīņa ir aizlūdzama bieži vien. Uh, tas atkal mēdz būt tā, ka tu saproti, ka kaut kas, bieži vien Dievs garā dod liecību, ka saproti, tur ir kaut kāds strongholds, ja, kaut kāds cietoksnis garīgais, kas neļauj tev izlausties. Kaut kas tur nav reāli. Un, un tu saņem ziņas no misijas lauka, ka viņam baigi neiet. Nu, riktīgi, tu nu, var redzēt arī fiziskajā pasaulē, ka nekustinē no vietas. Viss. Un, un tad arī pienāk brīdis, kad aizlūdz vienkārši domā, nu, plāks. Nu, viss esam izmēģinājuši, nu, zinu, tur lūguši, gavējuši pa nakti, varbūt tur vēl kaut kā. Nu, nav ideja vairāk. Un kamēr vienā brīdī atkal nāk tā izlaušanās, caur kaut ko atnāk, caur nezinu, nu kāds pravietisks vārds pie tevis, kas tieši pa kurieni jāšauj, ja? <laughs> un, un tu izbliez un ir, un, un ir tā uzvara. Tā kā, tā, tā ziņā tas ir normāli, ka tās cīņas ir un tās grūtības ir. Un es domāju, tas pat ir forši. Iedomājieties dzīvi, kur nebūtu nekas jāizcīna, nekas jāuzvar, nekas jāsasniedz vai jāpanāk. Nebūtu garlaicīgi, nežēlīgi. Ziniet, tas tā kā Amerikā dzīvot. Nesakiet amerikāņiem. <laughs> Viss, viss cieņa viņiem, bet es nevarētu ilgi nodzīvot Amerikā. Man divām nedēļām pietika, ne, divas nebija. es sapratu, ka labāk ātrāk prom no turienes. Kā nu, nomirties garlaicības? Viss ir tik sakārtots, tik labs. <laughs> neko, neko tev nav jāizdara, jāsasniedz. Tev vispār cīņa pa dzīvību nav. <laughs> Kur? Svētīgi Amerikā ģimene, kurā pats. <laughs> Varētu pamēģināt. Nu jā. Tā kā, tā kā tas, man liekas, pieder tikai normāli pie dzīves, un tas ir veids, kā Dievs mums ir arī rūda un padara par labākiem kalpotājiem, un beig, beigās es teiktu pat labākiem cilvēkiem. Tāpēc, ka tieši grūtības un smagumi ir tas, kas mūs padara līdzīgāks Dievam. Bet, pareizāk sakot, ko Dievs lieto ļoti lielā mērā, lai padarītu mūs līdzīgākus Viņam varat kaut ko atcerēties, kas ir lielākās lietas, kuras Dievs pie jums ir izdarījis, vai kas pie jums ir notikuši, kā rezultātā jūs esat līdzīgāki Dievam tagad, savā domāšanā, savā attieksmē, savā būtībā. Un, un, un vai ir kādam tās lietas tādas, kas būtu bez grūtībām bieži? Man liekas, ka lielākoties viss tas ir bijis caur kaut kādām baigām cīņām, caur baigo egoismu, tādu samalšanu, tādu gaļas mašīnu reizēm kārtīgi. Un, un it kā baigi traki, bet tik svētīgi <laughs> un tik labi. Tā ir tāda laime, ka Dievs darbojas ar mums arī ar rītdienām, <laughs> kur ir norīvēta egoismu un kaut ko nos. Tā kā tas viss ir, ir labi un tā piedalās. Ja? Labi. <clears throat> Tagad par to, kādā veidā mēs tajos trijos laukos varam kalpot. Mums ir, es pareizi sapratu, ka mums ir četros jābeidz, vai mums vajadzētu beigt ātrāk. Nezināt, kāds? Nav, no, četros tā ir super. Man tagad vakar tas brālis Džons <laughs> sludināja. Um, viņš tā teica, ka, ka veids, kā padarīt klasi laimīgu, ir atlaist viņus ātrāk. Man ienāca prātā, es kādreiz mūžā pamēģināšu. Es nezinu, man sanāk šodien. <laughs> Pastīsimies. <laughs> Pastīsimies, vai man sanāks, un pastīsimies, vai jūs būsiet laimīgi, ja man sanāks. Jā, paldies, lai to gaismu. Jā, par to, kā tad mēs jau trijos laukos varam kalpot. <clears throat> ir tā, ka kādas no dāvanām, eh, kuras Dievs mums dod, lai mēs tam kalpotu, ir vairāk orientētas uz vienu lauku nekā uz citiem. Un līdz ar to tas kaut kādā ziņā ir saistīts, ka, teiksim, nu, nezinu, kaut vai, piemēram, ja tev ir, teiksim, nezinu, komplekts ticības dāvana un došanas dāvana, piemēram. Visdrīzāk, ka tev būs vairāk arī došanas laukā jākalpo, visdrīzāk. Bet tas, tas nenozīmē, ka tikai. Uh, un, un, eh, ja kādam atkal ir sludināšanas dāvana, tad visdrīzāk, ka tu būsi pie gājēja. Visdrīzāk. Bet tad nav teikts, ne tikai tie aizlūdzējumi ir reizēm vajag. <laughs> Vēl kaut kur vajag reizēm. Pie, pie devējiem un pie, pie tiem, kas aicina citus dot, bieži vien vajag un tā tālāk. Bet uh, pa lielam visas dāvanas, ko Dievs dod, viņas ir vajadzīgas visos laukos. Uh, lielākoties nav tā, ka dāvana ir tāda, tā tad tu tikai šajā laukā kalpo. Uh, katrā laukā ir vajadzīgas dažādas dāvanas, lai tas varētu notikt. Um, Varbūt, jā, kā to pajautāt. Cik, cik daudz jūtaties, ka jūs plus mīnus zināt, par ko ir runa, kad ir runa par dāvanām, garīgiem dāvanām? Kas tas tāds ir, ko viņiem dara? Tā. Aha, paldies. Man tā patīk, ko Dievs ir darījis pēdējā desmit gadu laikā Latvijā. Pirms desmit gadiem šo jautājumu pajautā, man izdzīja no klases, nevis man rokas pacelt. <laughs> Forši, man patīk. Dievs ir labas lietas darījis, neskatoties uz to, ka mēs šķīkstam, ka nav labi Latvijā šobrīd. Uh, Šī vēl ir mazliet. Nu, lūk, eh, ir tā, ka. Labi, paņemam piemēru, lai būtu bišķi praktiskāk. Man ir tendence braukt pa gaisiem, un tad cilvēki saka, kā doma man tikai nesaprot, ko to vēl dedzīja. <laughs> Eh, pieņemsim iešanu. <clears throat> Vēl praktiskāk pieņemsim agres ar komandu uz Ugandu šī gada martā. <laughs> Lai Dievs sēdī, ka tas notiek. Uh, Kas tur ir vajadzīgs? Kādas dāvanas ir vajadzīgas pie gājējiem? Es tagad nerunāju par devējiem un aizlūdzēm, bet pie gājējiem. Kādas dāvanas ir vajadzīgas, lai tas notiktu? Tātad viņiem šobrīd ir doma, eh, ka tur notiks viena mācītāja konference. Tātad sanāks vietējie mācītāji kopā. Nu, būtībā ne tikai vietējie, tur sabrauks arī bišķi tālāk. Eh, un būs kādas lekcijas, būs aizlūkšanas, būs eh, sarunas zem četrām un tādas lietas, teiksim, tādā veidā kalpos. Bez tā ir doma, ka viņi palīdzēs uh, eh, Bāriņam, vienam uh, nu, neoficiālam tādam, bet īstam <laughs> Bāriņam. Uh, eh, es nezinu detaļās tieši kādā veidā viņi bija domājuši palīdzēt, bet kaut kādā veidā viņi viņus atbalstīja. Un bez tā bija doma vienam mācītājam, rīktīgi mīļam brālim, ar ko mēs pagājuši gadu, ne, pirms diviem gadiem bijām kopā, uh, bija doma pa klusu uzbūvēt viņam jaunu māju. jo, <laughs> jo viņam šī tā būs diezgan jau sadrukusi tūlīt. Un, un viņš ir tā noņēmies kalpotams un adoptējis kaut kāds 20 malīgs bērns. Tā ņemās, ka viņam pašam savai mājai viņš laika nav pieticis. Viņš nav viņu uz, uzmūrējis no mālēm jau. Tā kā bija doma vēl, vēl, vēl uzbūvēt to māju. Un tagad, teiksim, šīs trīs lietas tiek ājai grib izdarīt. Varbūt kaut kas vēl būs, bet, nu, teiksim, ja mēs runājam tikai šos, tad kādas dāvanas būtu vajadzīgas, kā jums liekas? Kā, kādu dāvanu, kā, kā, kādām dāvanām apdāvināt cilvēki būtu jābūt tajā komandā, lai tas māktu? Mīlošana. Uh, ok, tad, bet tas būtu vairāk, mm, tas būtu vairāk attieksme nekā dāvana, man liekas. Bet, bet jā, pilnīgs āmens uz to, ko tu saki, ka bez tā cilvēki <laughs> nebraukt. Tas tā. Jā. Nu, tā kā... Aha. Aha. jā. jā. Aha. Nu, teiksim, pie praktiskā, kam būtu vajadzīga, teiksim, administrēšana droši vien būtu vajadzīga, būtu palīdzēšana vajadzīga, tīri ar rokām darbu darīt, mālus nest un līmēt kopā uz bambus kārtīm, ja? Uh, kas vēl varētu būt vajadzīgs? Pie praktiskā. Mācīšana kas rāda un krata pirms šī tā nevajag mūrēt. <laughs> es jau teicu, ka sabruks, <laughs> tikai neko nedarīju. Piedod, lūdzu, es negribēju izņemt tev domu. <laughs> Pasakot, ko tu domā. Ne, tur jau mm. es nezinu. Pasakot, tu pirms tam. Tas, tas nebija, bet... Konferences, konferences, konferences, uh, par, par to toliņām, tagad par to būvēšanu. Ah, vai, vai bija vēl kaut kas pie būvēšanas, kas, kas mums liekas varētu būt vajadzīgs? Gudrība. Jā, amen. Gudrība vajag. Ticības dāvana. Es domāju, tur, tur, tur nemaz spēkam arī, jā. tur, tur nemaz ilgi nav jādomā izstāvoties. Pat dažām dienām gribās uzbūvēt jaunu māju. Nu, vajag ticību. <laughs> Kaut ko tādu gribētu izdarīt cilvēks. Jā. Teiksim, visi šī buķetīte kopā būs vajadzīga, lai tagad to māju uzbūvētu. Jā. Uh, teiksim tā. Būvēs. Uh, es nevaru pateikt par viņiem, bet parasti <laughs> viņi, viņi sasprāž zemē mietus, ko sasien kopā tāds bambus kārtas, un tad salipina māls no un pēc tam tā veido sienu, un tad no zāles tājas jumta. Bet, uh, nu, jā, plus mīnus droši vien kaut ko tādu viņi tur sadarīt. <laughs> ja tas maina kaut ko, es nezinu. Labi, teiksim, bišķi priekšstats ir, vai ne? Tātad dažādas dāvanas, jo šeit ir vajadzīgs vienam uzdevumam. Uh, Tagad tie, kas eh, nevis tie, bet eh, pie, pie, tā, pie tās daļas, kas teiksim, to semināru, to mācītāju konferences taisīs, ko tur vajag, kāds dāmas? Aizlūkšanas. Aizlūkšanas, jā, jo, jo tur būs jālūk viņam, jā? Plānošanas. Plānošanas. Eh, varbūt bišķi vairāk kā tieši? Nu, vienkārši strateģija, kā, kas ar mērķi, vīzija, kas ar... Tieši tā, ko mēs vispār darīsim, jā? Jā. jā. Aha. Sludināšana. Sludināšana, jā. Nu, droši vien, ka atnāks kaut, kaut, kaut kas jāsaka kādam. <laughs> jā, jā. Aha. jā, uzklausīts un, un, un kādu padomu dot sakarīgi vēlams. <laughs> jā, jā, labi. Vēl kaut kas? Vēlam būt pravieši iespējams. Jā, tas būtu rīktīgi derīgs, jo noteikti būs saskaršanās ar, ar neatrisināmām situācijām kaut kādām. Un, un, un pat ja nebūtu kaut kas tāds, vienalga ir vajadzīgs kaut kāds vārds, kas ir tieši šai situācijai paredzēts un, un kas ir viņam vajadzīgs. Jā, jā. Mhm. jā atziņas vārdi droši vien būs vajadzīgi. Nu, daudz, daudz dažādas lietas, kas ir vajadzīgas tieši, lai varētu to kalpot. Nu, mēs redzam, jau tur ir kārtīgi kaudze dāvanām, kas šiem diviem vienkāršiem liekas uzdevumiem ir vajadzīgs. Plus, lai viņi varētu tur izbraukt, diezgan daudz ir eh, kaut kādas administrēšanas, organizēšanas. Nu, nu, tīri kā Ugandas apstākļos pārvietoties četri cilvēki baram, baltajiem turklāt <laughs> eh, ar, ar viņu vietējo transportu. Nu, tur baigi bišķiņi iekš tur izdomāt un, un atkost, kā tās lietas darīt un sarunāt ar vietējiem un, un zināt, ko labāk nevajag darīt. Atkal viss vis tas, tas plāns, ja, kas ir, kas ir administrēšana šajā gadījumā. Viss šīs lietas vajadzīgs kopā un, un ievērēt, te mēs runājam tikai par gājējiem, par tiem, kas iet. Un, un eh, kurš pamanīja, ka tur bija aizlūkšanas dāvā? Pie gājējiem. Ja? Bet viņi vajadzētu. Um, ehm, būs struntīgi, ja tie, tie mācītāji vai cilvēki, par kuriem nāks uz aizlūgšanām, ka visi teiks, nē, nē, tā nav mana lieta. <laughs> Pret kādam citam <laughs> es pat te nelūkšu. Nē, protams, mēs visi varētu lūgt arī, kam nav tā dāvana, bet, bet tas būtu super. Vienkārši, ja tajā bariņā ir kāds, kuram ir arī šī dāvana, viņš var kalpot ar to, nu tā par iktīgam, ka tā, tas ir viņa lauciņš, ne? jo tu vajadzēs aizlūgt cilvēkiem. Un, un tā ir Tas ir vajadzīgs pie gājējiem, ne tikai pie aizlūdzējiem. Labi, eh, paņemam pie, pastamies, kas ir vajadzīgs pie došanas, teiksim. Šajā gadījumā, teiksim, ko es varu uzreiz tā iztēloties, ir vajadzīgs kaut kādas naudas, teiksim, kaut kāda, višķi vairāk kā 500 latos varbūt ir biļetē, eh, tad ir vietējiem transportiem eh, drusku dzīvošanai kaut kādu, cik pie cilvēkiem dzīvo nav daudz, Ēšanai diezgan daudz, jo tagad tu ej, ej vienā mājā dzīvot un rēķinies, ka tu pabaro visu cienu vienlaicīgi, ka tu pats ēd, <laughs> tad vajag bišķi vairāk. Un, un vēl kaut kāds naudiņas, nu droši vien, ja vēl grib palīdzēt māju uzbūvēt, ja varētu būt jau kaut kur pie 2000, ja nē, tad varētu kaut kur pie 1000 būt, nu plus mīnus kaut kāds uz, uz galviņu, ja tās naudas. Tā tad, nu, diezgan nopietna summa, tā kā sanāk. Tagad ir vajadzīga tāda summa, tas ir viens, uh, tad ir vajadzīga kaut kāds inventārs arī nu, ne katram tas ir, un, un, un, un ne katrs arī varbūt zina, ko vajag līdzi. Un tagad atkal tas ir vai nu jāpērk, vai, vai kāds var uzdāvināt sevēju, vai kāds var aizdot, vai nu, atkal šī visa lieta. Kas vēl ir vajadzīgs pie devējiem? Kā jums liekas, kas vēl ir? Es tagad nevaru domāt par inventāru, tādas niecīgas lietas ir teiksim, bet uh, ir, kas ir gatavi iet ļoti nosūtās lietas mājās, kā kaut vai čemodāni vai jā. kaut kādas drēbes vai kaut kāds dzērts, nu, tāds, kas liekas, nu, jāpērk, visi braucienam baigi jātērējās. Jā. Es auļošanās krēpes tur kaut kāds nopērk. Vai pamēģini aizbraukt zubiem? Jā, jā, es dabūšu čemodānu, un viņi neatnāk atpakaļ. Es aizceļo, viņas aplīst vai kaut kā. Arī atnāk tā. Jā, jā, jā, kaut ko nebrauc atpakaļ. <laughs> piedod, bet tev man ir čemodāns, kurš šādi cilvēkam vajadzīgs. Nu, mm -hmm. kaut kāds viens. Nu, Rīktīgs, paldies par šito. Jo, jā, tas ir tas, kad, kad bez visām šīm lietām tas nenotiek, un kaut kur viņām ir jāatnāk. Un, un ir tik super, kad, uh, Ehm, Dievs visu to kopā lieto kā komandu. Nevis vienkārši, ka teiksim, caur vienu cilvēku atnāk kaut kāda summa naudas, viss, bet ka visas šīs lietas sanāk kopā, ka Dievs visus var lietot. Nu, iedomājieties, cik forši, ka tavs vecais čemodāns, ar kuru varbūt Eiropā tev pat būtu kauns lidot kaut kur, Ugandā viņš var būt super. <laughs> Beigās vēl tas cilvēks viņu vietējiem notirgos un biļetē naudu dabūs. <laughs> <laughs> un, nu, es domāju, ka tā forša sajūta, ka tu atdod savu čemodānu, vai kaut kā pat varbūt vienkārši iedod, tad nedod. Nu, reiziņos varbūt tā kāds teica, ka nenāk atpakaļ. Bet, bet tu zini, ka viņš ir, nu, tavs vecais čemodāns ir kalpojis visiem. Labi, es, es tagad nemāju, ka tikai vecas lietas ir jādod. <laughs> bet, eh, bet ka pat tādās kā mazās lietās tas var, tas var kādam aiztaupīt daudz galvas sāpes pēdējā brīdī, kad vienkārši ar kādu Dievs atsūta to ēnu. Uh, tad vēl ir, teiksim, varbūt kādam kārtas kaut kādas mājās. Uh, es atceros, mums bija baigi daudz jautājumu par medicīnu visādi. Kas tur bija visām slimībām, kas tur vēl, nu, ko es no medicīnas saprotu? Man bija cilvēks netālu, kas aptiekā strādājas ilgstoši un saprot tās lietas un, un studējas ar to tēmu un tā. Cik tas bija forši, ka es visu varēju jautāt, un viņas gadījumā tā bija viņas došanas dāvana tajā brīdī, kad strādāja, ka viņa man deva informāciju par visām šīm lietām. Uh, nu, cik to var tādā tiešā nozīmē par došanu saukt. Bet atkal viņa dalījās ar to, kas viņai bija. Un es nezinu, kā man būtu gājis, ja man viss tas pašam būtu jāizrauks, nezinu, no kurienes. Nu, nu sēdi Google stantē jautā, un pēc mhm. desmit dienām tas kaut ko sāc saprast. <laughs> tas, tas nebūtu viegli, jā. Tāpat arī par aizlūdzēm. Ja mēs redzam, cik dažādas tās dāvanas katrā vietā ir vajadzīgas. Un līdzīgi kā ar šiem trim laukiem, tāpat ar katru būs līdzīgi, ka jums noteikti liksies, ka kādas dāvanas ir uh, vieglas. Viņas ir tādas, ko nu, tu taču ir viegli darīt. Tas taču vienkārši sanāk. Pēc uh, pēc sevi. Kurš to var? Vai kaut kāda tāda sajūta. Ja? Visdrīzāk tas nozīmē, ka vienkārši tev ir tā dāvana. Bet tas nenozīmē, ka visiem citiem. Cik kādreiz, kad parunā, teiksim, par previešiem, teiksim, interesanti runāt. <laughs> Kā viņi uztver pasauli. <laughs> Viņam liekas, kurš to nezina? <laughs> Apmēram, kā, tu nezini, ko viņš domā šobrīd? <laughs> vai vēl kaut kādas tādas lietas? Nē, es nezinu. <laughs> vai, vai, uh, nu jā, tik nenāk piemēra galvā. Bet jebkurā ja gadījumā tās, tās vai teiksim, nezinu, piemēram, palīdzēšanas dāvana. Viņam dabiski sanāk, viņš ar aknām noķer, kur cilvēkam vajag palīdzēt tajā brīdī. Viņš pats paņem pietur aiznes, redz, ka viss izdara, un pat neesmu pamanījis, ka ir problēma, viņš jau viņu ir atrisinājis. Un, un viņam, viņam, viņam liekas, tas tik vienkārši, nu kā viņam un izdarīt? kamēr kāds, kam nav palīdzēšanas dāvana, viņš skatās, <laughs> nu, ko tur vajadzētu, kā, nu, jā, vajadzētu palīdzēt ar ko, kā. Tur tā kā tās apstulbas es, un, un beig, beigās tev ir pilna galva ar idejām, kas tev būtu jādara, un ko tagad domāt par to, ko vajadzēja pieturēt, nelien vienā galā viss iekšā. Un rezultāts atkal tas pats, katram ir savas dāvanas, kuras, kurās viņš jūtas labi, kuras viņam Dievs ir devis. Un tieši tāpēc viņš tajās jūtās labi, tajās dzīvoja, tajās funkcionēja, tajās kalpoja Un parasti tam nāk līdzi tāds prieks un tāda gandarījuma sajūta, ka tu esi izdarījis kaut ko, ko tu pat jau varbūt nojaut, ka cits neviens nemaz nevarētu izdarīt, jo tā bija, nu, tā ir tava dāvana. Tu to vari izdarīt labāk nekā jebkurš cits, kam nav tā dāvana. Un, un tagad tu to dari, tu jūties labi ar to, ka tu zini, ka uh, pirmkārt tev patīk tas, ko tu dari, jo, jo nu, tā ir tava lieta, tu esi tam radīts, tev ir visas atbilstošās, nezinu, spējas, rokas īstajā vietā, ja? un tā tālāk. Un otrkārt, tu redzi, ka sanākuma ir labs rezultāts, un treškārt, tu redzi, kā tas pievienots kopējā puzlē, ja tas gabaliņš, kā viņš uztaisīja bildi un sanāk kopā kaut kas foršs. Un tā, tā ir tā, nu, es to sajūtu, tā aprakstu, ja, bet tā, tā ir tā sajūta, kas ir normāla uh, arī attiecībā uz dāvanām. Un, uh, un, un atkal, uh, ne, neļaujieties sevi apmuļķot ar to domu, ka, nu jā, visi jau gribēs tagad darīt tikai to, kas viņiem patīk. Protams, ja jūs noķerat sevi pie tās domas, ka jūs cilvēkus nemīlat un jūs gribat, lai visi jums kalpo, un jūs nevienam negribat kalpot, nu, tā ir zīme, ka nav. Protams. Bet, eh, ja ir tā, ka jūs tikai gribat darīt to, kas jums patīk, tad tas nozīmē, ka kalpot tikai savā dāvinās, tas ir labi. Tā tieši vajag. Es domāju, cik eh, es esmu tiešām pārliecināts, ka vismaz mūsu Latvijas situācijā, bet arī citur es neesmu īpaši redzējis savādāk, lielāka nelaime draudzēs rodās no tām kalpošanām, kuras ir ne savā vietā, nekā no nekalpošanas. Nopietni. Tāpēc, ka, ja nekalpo, nu, tad nekā nav. Ļauns arī nekas nav. Vienkārši nekā nav. <laughs> Un tā ir vieta, kur kaut kam uzrasties. Jo kāds cilvēks, kam būs tā dāvana, viņš piefiksēs, jau jums šitas nav, jums tas nenotiek. Es to varētu izdarīt. Tas taču tik vienkārši priekš manis. <laughs> Un tas notiek. Kamēr, ja kāds tur nabadzīgs ir iesēdies ne savā aicinājumā un, un mokās un velk to kalpošanu, kas nav viņa, tur ir nelaimes, nelaime galā. Viņš pats ir nelaimīgs un ar gadiem briesmīgi nelaimīgs. Nu, viņam jau beigās jau pieredze rakstīts, kā viņam riebjās viss tas, kas ar baznīcu <laughs> saistīts. Es tagad tādu pārspēlēju bišķiņu, bet mēs būtu arī tik traki. Uh, otkārt, uh, viņš nedod vietu citiem, kam tā būtu viņa dāvana. Teiksim, kāds, kuram tā dāvana ir, viņš tā kā gribētu izpaust, es gribētu likt to lietā, bet nav jau kur. To vietu ir aizņēmis kāds, kuram tā dāvana nav, kurš mokās ar to. Un kā tu tagad viņu, kas ir gadu desmitiem mocījies, ja, pateiksi, nu, vai nav? <laughs> tā taču nevar. nu, <laughs> nu tad, nu, paciet. <laughs> un, un viņš nedabū kalpot. Eh, nākamais. Tie, tā kalpošana ir briesmīgi neauglīga, pat ļauna reizēm tiešām kalpošanas var būt ļaunas, un Dieva vārdā darīts kalpošanas var būt ļaunas. Tāpēc, ka uh, viņi neatnes labus augļus, jo tas viss ir darīts tādā nu, briesmīgā noskaņā, maigi izsakoties. Un, un tādu nelaimīgumu, piespiestumu un tādu neizdošanos. Un, nu, teiksim, tipiskais piemērs varbūt esat redzējuši kādu vienalga ofisu vai, vai darba vietu vai situāciju, kur administrē kāds, kuram pilnīgi nav administrēšanas dārba. Pagaisim. Esat kaut ko tādu redzējis dzīvē? Ilgi, jo tas parasti nepastāv biznesā. Draudzēs, ka kādreiz mēs pastāvjam diezgan ilgi. Tāpēc, ka kāda palūks viņam paiet malā, jo viņš tik pašaizlīdzīgi mokās tik ilgi. Bet eh, tā, tā ir diezgan traģisks skats kad, kad tur viss karās augšā, viss ir nelaimīgi, viss jūt, pazūd lietas, mūžīgi nekas nenotiek laikā, visādi zaudējumi, visādi stulbi lietas. Dēļ, ja tāpēc, ka cilvēks, nu tā nav viņa dāma. Un, uh, Un pats pēdējais, visstrakākais, manuprāt, ļaunums, kas no tā rodas, ir tas, ka tas, ka tu kalpo ne savā vietā, ne savā aicinājumā, ne ar savu dāvanu, um, rada to kalpošanu tādu, ka pārējie cilvēki, tīpaši jaunie kristieši, kas tikko atgriežas un skatās uz tevi kā uz kaut kādu nu, kā paraugu, vairāk vai mazāk, viņi, viņi skatās, ah, kā tās lietas notiek, tu viņus aplaidi ar to infekciju, kurā tu pats esi. Viņiem tu nodod mēsīšu, ka kalpošana ir kaut kas smags, briesmīgs, nepatīkams, grūts, kur tu neskāri nastu, visi tevi ir pametuši, neviens tev nepalīdz, un tu mokies, bet tu esi uzticams Dievam, un tu cieti, un turi, un es, un paciet visus šos rīvīgos cilvēkus, kas tev staigā, viņiem traucē dzīvot. Un nu, es tagad tā atkal sabiezinu tās krāsas briesmīgi, bet jūs saprotat, kādu, kādu vēstu tas nodod tiem, kas ienāk no malas. Un tajā brīdī, kad mācītājs prasa, vai kāds gribētu pieteikties uz kādu kalpošanu, vai būtu liels brīnums, ka tajā brīdī visi jaunatgriezies. <laughs> kad lūdzu, nē, es, es zinu, kāds cilvēks paliek, kad viņš kalpo. <laughs> Briesmīgais nenotiek. Un, un tas ir tas trakums. Tāpēc tiešām labāk, lai nenotiek kalpošana vispār. Labāk, lai ir tukša vieta, labāk, lai ir pazušanā kaut kāda līdzekļa, lai, lai sabrūk kaut kādas programmas, lai nenotiek un neuzsākās kaut kādas lietas. Un es, citu, man liekas, ka es to drīkst teikt, jo es to esmu darījis pats. Es esmu sagrāvis visādas kalpošanas visā mūžā kādreiz. Un, un tiešām ar svētību labāk, ka tas nobrūk. Man pieredze ir, ka parasti tas nepaspēja līdz galam pat sabrūkt, kad uzrādās kāds, kuram tā dāvana ir un jēs. Yes aiziet tur tā lieta. Un tas ir tik forši. Un tur ir tāda brīvība tam, kas agrāk vilkanam uz to lietu. Viņš ir brīvs no tās nāsts, viņam vairs nav jābūt. Tam, kas tagad jaunais ir pieslēdzies pie tā, jo tā ir viņa dāvana, viņš ir laimīgs, viņam beidzot ir sava vieta, viņš beidzot var darīt to, kas ir viņa. Un beidzot, nu, lietas ir tā kā tam vajadzētu būt. Tā kā tas ir tāds, nu, ja, ja tā drīkst teikt, ļoti tāds nopietns brīdinājums un lūgums tiešām meklējiet, kalpot savās dāvinās un, un iedrošiniet citus to darīt. Nebaidieties pateikt nē lietām, jo tas nozīmē pateikt nē biežiem. Un, un biežiem tas nozīmē arī, uh, es zinu, ka es varbūt izraisu uguni uz sevi ar to, bet es ticu, ka Dievs darīja to pašu, kad uh, bieži vien tas nozīmē pateikt nē mācītājiem arī, kurš tevi aicina, vai tu nevarēsi to darīt, nav kas to dara. Protams, jūs to darīsiet ar cieņu. Un, un jūs nedarīsiet, man šī tā lieta. <laughs> Bet, bet jūs īsti, <laughs> ja jūs, protams, mīlat viņu, ja nē, tad varbūt jūs arī. Bet, eh, protams, ka to izdariet ar cieņu, bet, bet tiešām, eh, nu, centieties paskaidrot kaut kā, nu, ka tā tiešām nav jūsu lieta. Jūs mocīsiet sevi, jūs mocīsiet draudzi, jūs mocīsiet tos, kam jūs kalpojat, jūs atņemsiet vietu tam, kurš varētu būt viņa vietā, tajā kalpošanā, respektīvi. Un, un ka tas tiešām, nu, ka tas nav jūs, ja jūs to zinat. Ja nē, Eh, varat lūgt par to un nu, varat piekrist pamēģināt, bet tad tiešām uz vienu reizi un nu, būtiski pamēģināt. Nevis, zināt, tā kā tā pamēģināšana pievākās. Vispastāvīgākās lietas ir tās, kas ir ieviestas pagaidām. <laughs> Lai nenotiek tā. Un, un, eh, ja ir kādas kalpošanas, varbūt, kurās jūs jau tagad redzat, ka jūs esat nesavā vietā, eh, meklējiet veidus, kā tikt no viņiem vaļā tas izklausās ļoti briesmīgi. Es nezinu, vai es esmu pieraduši tā domāt, tādās kategorijās. Ja jā, tad man prieks, ja nē, tad es tik varu iedrošināt to darīt. Uh, meklēt veidus, kā, uh, kā nodot to kādam, kam ir tā dāvana. Reizēm tas nesenāk šī iemesla dēļ, ka tas kāds, kuram ir tā dāvana, tevī to neatpazīst, jo tev tās dāvanas nav, viņš redz, kā tu mokies, un viņš zina, es tā mocīties negribu. Tāpēc tu nevari atrast to cilvēku. Bet tajā brīdī, kad tu to lietu nomet zemē un pasludini bērns, tad <laughs> mums šī kalpošana nebūs, bet man vairāk sorry, es, es nevaru palikt. <laughs> Tas nav mans un man nav iekšā vienkārši vairāk to vilkt. Pēc kāda laika, te, kad tas ir nomests zemē un tie putekļi nosēdušies, <laughs> viss tas smagās ejas izteiksmi pazudus, tad pēc kāda laika uh, uzradīsies kāds cilvēks. Es domāju, es esmu redzējis kādreiz situāciju, Es nevaru atcerēties. Es, es nevaru atcerēties vienu situāciju, kur būtu bijis tā, ka mēs esam nogrāvuši kādu kalpošanu, nu, ļāvuši viņai nonīkt, tāpēc, ka nav kas to dara. Tiksim, ka es esmu iedrošinājis cilvēku nedarīt, kas to iepriekš ir darījis ar mokām, nes, nesavā vietā. Un, un ka, nebū, ka būtu ļoti ilgs laiks pagājis, kamēr uzrodās kāds, kas to var darīt. Ir bijušas lietas, par ko mēs esam saņēmuši beigās no Dieva skaidru apstiprinājumu, ka tas vispār nebija jādara. Jā, tādas lietas varbūt. Tālīt. Bet uh, visas lietas, kuras, par kurām uh, ir tā skaidrība bijusi, ka tās ir jādara, vienmēr ir uzrādījis kāds, kas to dara ar prieku. Reizēm Nu, burtiski no mēneša nokrita. <laughs> Labi, burtiski ne, bet no mēneša nokrita. <laughs> Cilvēks uzrādās naturāli garām gājējis. Kādreiz ir bijuši gadījumi, kad mēs te tagad istabā sēžam, plānojam, domājam, ko darīt. Un iespējams, viens cilvēks, kas ir sajaucis telpas, <laughs> viņš prasa, vai šī ir tā vieta, kur to un to var darīt. Tad mēs runājam, ka kādu vajadzētu, kas to dara. bet vispār šī tā nav tā vieta. tā vieta bija tur tā kā var tā visādi būt arī, ka Dievs atsūta un cilvēku uzrunās. Saka. Mums bija pazīstā diriģenta problēmas tādā ziņā. Mhm. Nu, vairākus gadus jau viņi tā kalpo un tā, un tad beigās bija jau, ka no, nomet viņu vienkārši no korista puses. Mm -hmm. Un kādā <laughs> nu, bija tā, ka... Nu, jā, jā, es saprotu, <laughs> labi skatu. Kaut kas diviem mēnešiem, jā, lūdzu, mums uzrunās ļoti labi diriģenta. Mm -hmm. Un jums viņi nebūtu tagad, ja es nebūtu nometuši. <laughs> Nē. Tieši tā, tieši tā. Ja tā vieta ir aizņemta un nemēģina atņemt. mm. Mm -hmm. Paldies. Labi. Jā. Jā. Es esmu nu, bijis vainīgs tajā un cīnījušies par to, ka mums tas izteikts gājējus. Mm -hmm. Man liekas, ka tā, mēs drīz kritizējam tos, kas ir citādāki. Nu, pat neapzināti, ka tas lūdzēji, viņi nu, tik slikti, viņi negrib neko darīt. Mm -hmm. Nu, kas viņi par kristiešiem? Arī lūdzēji domā ārpus viņam vispār nav attiecības ar Dievu, viņš tikai runā, bet nelūdz. Negribēties ārpus ģimenes skola, viņi ir, kad ir pa mums un braukt ar lidmašīnā, un kā tā, tad teritorija. Man te jāra, kā ir maksimāli, jāpilnā, ne? Ir ļoti jāuzmanās mums, ka mēs es kā kaut ko, nu, kad citi negrib darīt, tāpēc nedaru no es citreiz jūtas tā, ka man tās, nu, kā tu nevarēji runāt ar izturbiņiem, kā tev nav draugi nekristieši, kur tu vispār esi kristietis, ja? Es neredzu, kurš tevi lūdzās varbūt par mani, kam ir tā lielā mutra runāt ar cilvēkiem, nu tā, nu jā, man liekas, tas ir tā svarīgi paturēt, nu, prātā, bet. Daudz komanda, nevis konkurenti vai kaut kas no kārtībā ar citiem. Mm. Daudz āmēšu, tā paldies tev, ka tu pacēli to. Tā, tā bija lieta, ko es gribēju nākamo teikt, bet es viņu nebūtu pateicis tā, kā tu pateici. Paldies tev. <laughs> Uh, tā, tā tiešām ir lieta, ka uh, tā kā mums liekas, ka uh, ir viegli darīt to, kas ir mans, tieši līdzīgi liekas, Jo mēs dabiski, mēs, protams, ka zinām, ka tā nevajag, un tā, bet dabiski mēs cilvēku neapzināti salīdzinām kaut kur sevi ar citiem. Man liekas, ka citiem arī vajadzētu būt tāpat. Un tad, kad man ir tik vienkārši iet un runāt, nekāds to saka, ka viņš nevar, nu, reizēm gribēs uzšaut, <laughs> ja, ka viņš ir loko, un dara, kas jādara, kas ir. Un, un tieši tāpat, tieši tāpat tā kā tu teici, vispārējie, jebkurš no savas pozīcijas skatoties uz pārējiem, viņam var rasties tā sajūta, ka es daru, es daru īsto lietu, visiem būtu jādara tas, viņi, ja, viņi tur kaut ko muļķojas, ja, dara pilnīgi nesaprot ko. Un, un tā, ir, tā ir lieta, kas būtībā, nu, man liekas, ir ārstējama tikai un vienīgi ar to, ka ka mums ar vien vairāk veidojas izpratne par Kristus miesu un savstarpēju saistītību mūsu locekļu starpā. Jo dabiski acī nav saprast, kā jūtas pirksts un kā viņš uzvedās, vai ausī dabiski nav saprast, kā deguns funkcionē. Viņi ir pārāk atšķirīgi, tas ir nenormāli. Viņi acī liekas, ka tas ir ārprāts, kāds izskatās papēdis. kā vispār tā var dzīvot, kad zemes rāpulis vispār netīra. un, un papēdiem savukārt liekas, ka acis ir kaut kāds pilnīgs sviests. Viņai bail, ka viņai bišķi pamakst. Jā, normāli. <laughs> kad pienākās, kur, kur ir problēma vispār. Un, un mums cilvēkiem, ja mūsu dāvanām un kalpošanām ir tieši tas pats, mēs, mēs reizēm pilnīgi neatjēdzam, kā pārējie, nu, pārējie ir savādāk. Viņi ir radīti savādāk, viņi paredzēti citiem darbiem, un viņi, tas ir normāli, ka viņi dara to nevis to, ko es. Un, un vienīgais, ar ko tas ārstējās, ir tas, ka mēs skatāmies uz ķermeni kopā, uz Kristus miesu kopā. Uz to, ka mēs ieraugam, ja tā var teikt, nevis gabaliņus, bet pūzli kopā, kas saliekas. Protams, ka tas prasa to pieredzi, piedzīvot, ka tā puzle saliekas kopā. Bet es domāju, Paklaus, ja mēs meklējam dievu, būt viņam noderīgam, tas ir laika jautājums tikai. Ja jums kādam liekas, ka jūs to nekad neredzēsiet, redzēsiet, gan <laughs> tas notiks. Tas, tas vienkārši Dievs to dara. Tā. Viņš saliek tās puzles kopā, viņš saved kopā cilvēkus ar atbilstošiem dāvanām. Un tagad tur sanāk tā bilde, un tu viņu vienreiz esi redzējis. Man liekas, ka to pietiek. Tas ir āķis lūpā, jau, ka tas saproti, ka nu, ka tu, ka tu negribi samierināties vienkārši ar tiem gabaliņiem, ar tām drupačiņām vairāk turpmāk dzīvē. Tu gribi redzēt to kopējo bildi. Un, un ja tu to gribi redzēt, dabiski pāriet vēlme tik ļoti kritizēt pārējos, nu, teiksim, tur izrunāties par to, kāda viņa neriktīgi, ja kāda acis nav pareizi un kāds papēdis ir dumšs, vēl tādas samlīdzīgas lietas. Un vēl vairāk tas notiek, un, un Dievs to dara, viņš kādreiz mūs pazemo, bet labā nozīmē. Ja? Eh, kādreiz notiek tā, ka tas cilvēks, kuru tu apliec, kaut vai domās tikai, domā, nu, ko viņš neko nedara. Viņš tevi kādreiz izbalka <laughs> kaut kam cauri. Teiksim, nezinu, teiksim, tur apliec to, kas ir devējis, un viņš nekur neiet, bet neko nedara, viņš pat nebūtu vispār arī tā kā <laughs> nākās. Ne? Un, un pienāk viens brīdis, ka tev nav naudas biļetei, un, un viss to nobrūk un sabrūk, un tieši caur viņu atnāk tas pēdējais vajadzīgais cipars, santīms santīmā. Un tad saproti, kuru tu tikko apliki. <laughs> vai arī, vai arī tas pats par aizlūdzējumu, jebkurā virzienā. Tas pats, kad, kad kāds tevi izvelk tieši ar to, kas ir viņš, tad tagad saproti, aha, ko es te tikko mūti palaidu. <laughs> saproti, kur tu atrodies īsti. Sākt un bezēk. Uh, es tagad sēžu un domāju, viss jau baigi superīgi, skaisti izklausās. Uh, Bet. Nu, tas, nu, dari, dari, dari, ko tu gribi, un, un, un tas ir apmēram, ko Dievs arī grib. Kāda um, laika es piedalījos um, N4 uh, seminārā dievnāru zināšanā, uh, un uh, tur ļoti tik uzsvērts, ka tev kā kristietim ir jākāp jārēnā savas komforta zonas, ka tev ir jāuzdrošinās darīt tas, ko tu varbūt neesi nekad pat iedomājies darīt, jo nu, bieži vien tu esi pārāk, teiksim, ieslīdis tajā savā, nu, nu man ir labi, tad viss ir kārtībā, jā, un, un, un, un uh, es labāk nu, nelīdīšu nekur gājusē, jā, un, un tā, bet patiesībā tas ir tas veids, kādā tu izaicinot sevi, uh, spēja, spēja pārkāpt kaut kādas robežas un darīt lietas lietas. Mm -hmm. Pil, pilnīgs amen. Bet eh, tu to redzi kā pretrunu? Vai? Es jau domāju, kā tas viss tagad rīmēs. Kā iet kopā? Mm -hmm. Amen. Nu, es nezinu, manā galvā <laughs> kāds rīmēs, es varu padalīties, paskatīt, kāds jums rīmēs kopā. Manā galvā tas rīmēs kopā ar to, ka uh, tas vieglums ir vietā attiecībā uz to, ka uh, dari to, kas ir tava dāvana, nedari to, kas nav tavs. Un dari to, kas ir tavs aicinājums, nedari to, kas nav tavs. Tur ir tas vieglums, bet tā izkāpšana no komforta zonas ir tajā apstākļā, ka ja man dāvana ir iet, eh, tas nenozīmē, ka tas, es pats no sevis stiprināšu. <laughs> tas nenozīmē, ka grūtība nebūs. Tas nozīmē to, ka man būs jāmācās to dāvanu lietot. Tas ir smags darbs, tā izkāpšana ārā no komforta zonas reizēm tā, ka maz neliekas. Un tas ir tas, ka tu, nu, es nezinu, teiksim, viens, viens kuram ir aicinājums būt bruņiniekam, viņš dabū zobenu pirmo reizi rokā īsta. Bet viņš nezināja, uz kura galva viņu turēt vispār. Viņš paņem aiz neīstā Saprotu, ka laikam viņam drāmķi iesmērēja. <laughs> viņš sagriez roku tikko. Un tad viņš tik uzzina, ka jā, tur bija aiz otra gala. Un tad viņš tur iemācās nocirst koku. Un viņš tur, o, baigā manta. Un tad viņš tur, kamēr vicinās draugam ausis nocērt, viņš saprot, ka laikam nav labi. Un tam visiem jālaužās ir cauri šausmīgi. Tā ir mācīšanās kalpot. Tas, ka Dievs iedod dāvanu, tas nekad, nekad nenozīmē to, ka tu uh, māki viņu lietot. Dievs tev uzdāvina labu kvalitatīvu nazu, bet vai tu māki ar viņu strādāt? Tas ir pilnīgi atsevišķs jautājums. Un tur ir tā izkāpšana no komforta zonas. Tur ir tas, ka tu nevis to labo nēzi tur zem gultas, <laughs> drošā vietā, lai nekas nenotika slikts. Bet kad tu sāc viņu lietot, kad tu mācies, kad tu saproti, ka tagad tev reāli ir jāsāk to darīt, tev ir jāuzņemās atbildība, tev ir jāiznes tas. Uh, tev ir uh, ne tikai tā, ka lietas nelīst, tas <laughs> jādara. Jā. Un, un, un uh, jāiet vietās iekšā, kas ir jauns, kuras tu nekad neesi pieredzējis. Varbūt lietās, kuras vispār neviens varbūt Latvijā vai pat pasaulē nav darījis. Nu, pilnīgi kaut kas jauns, ko Dievs aicina. Tas prasa iekšā to darīt, un tas prasa izkāpt no komforta zonas, bet tas ne, neatsver to, ka tu dari savu aicinājumu, ja, ka tu nedari citu aicinājumu. Man, man tas liekas, ka tā līmēs kopā, ko jūs pārējais sakat. Varbūt par papildinājumu vai vēl kaut kas. Jā, manuprāt, arī tā komforta zona mm -hmm. vairāk nozīmē to, ka tu neko nedari. Jā, nelieto savu darbu. Ne? Nu, jā, es laikam jau biju tā uztvērusi, ka nu, jā, es man diezgan nesanāk, tā kā iet un nu, tā iešana, jā, un jā. man tev ir nu, jāpārvar sevi, un tad tā jāiet un jāliecina, tad es uzreiz ielām tur. <laughs> mm -hmm. tā. Var būt situācijas, kad Dievs ir devis dāvanu, bet mēs to neatpazīstam, vai Dievs grib dot, Viņš jau dod to dāvanu. Mums ir jāapstājas rokas pretī, mēs tikai to neatpazīstam. Un kamēr mēs nenonākam situācijā, ka mēs to sākam darīt, mēs arī nu, neatķeram, ka tā ir mūsējā. Tas var tā būt, bet nu, tas vienkārši ir jāpārbauda. Eh, kaut vai tīri jālūdz par to Dievu, lai viņš parāda, un, un tīri praktiski jāmēģina, un tad skatās, kas notiek. Jo uh, dažādu bēdīgu pieredžu rezultātā lielākoties, bet arī vienkārši nezināšanas rezultātā un pie, piemēra trūkuma rezultātā var notikt tas, ka mēs nezinām, kā, tā, nu, kā notiek normāli šīs dāvanas lietošana. Ja es to redzētu, piedzīvotu, man uzreiz būtu skaidrs, o, tas ir mans. Bet eh, kamēr es to neesmu redzējis, un kamēr es varbūt esmu redzējis izkropļotas veidus, ka to mēģina darīt cilvēks, kam nav viņa dāvana, tā, tikmēr es varbūt nespēju saprast, ka tā ir mana dāvana. Un tur var būt tie gadījumi, kad Dievs aicina to darīt, bet man liekas, tikai pasak, Dievs, tikai ne to, ja? jo es, es zinu, ka tas kaut kas briesmīgs noteikti, bet iekšā ir kaut kas vēl, bet tikai ne to. <laughs> un tur, tur var rasties tās cīņas un laušanās ap šito, un es domāju, tad ir vienkārši jālūdz, lai Dievs apstiprina, lai Dievs uzrunā. Un kamēr Dievs nepasaka, nē, jāiet, jāmēģina. Un tad jāstāsta, kas notiek. Un tad jau lielākoties tomēr tu redzi, ka nu, ir vai nav. Parasti kaut kā tāda bilde atnāk. Caur citiem cilvēkiem, caur apstākļiem, caur atklāsmēm, caur pravietojumiem, caur bībeli, caur vienkārši ikdienas attiecībām ar Dievu visos veidos. Kaut kā beigās atnāk tā pārliecība, ir vai nav. Un, un tad kopš tā brīža tad vienkārši dari to, kas ir, un nedari to, kas nav. Un, un droši saka nē visiem piedāvājumiem, kas tev nāk attiecībā uz to, kas nav tev. Es domāju, it īpaši, man liekas, mums latviešiem nav jābaidās teikt nē. Mēs reti, kad to pa daudz pateiksim. <laughs> jo tas, ka tu nepasaki nē tam, kas ir ne tavs, Tas nozīmē to, ka tu pasaki, ka tu pasaki nē tam, kas ir tavs. Tas, ir, nu, tas nav tik, tik radikāli kā laulība, bet drusku līdzīgi. Es esmu pateicis jā savai sievietei, tas nozīmē, ka es pateicu nē visām pārējām lietām pasaulē. Un otrā. Nē. otrā. <laughs> <laughs> pats uzkārojas. Nē, otrādi tas varētu sanākt. Jā, nē, nu otrādi pareizā, otrādi tas varētu sanākt tā, ka, ka, ka, ka, ka ja es kaut kādā aptumisumā izdomātu pateikt, jā, kādai citai es ar to pateiktu, so es ielieku kaut kādu tekstu nepieklājīgi, maigi izsakoties. Ja? Jā, tagad tādā ziņā. Jebkurā gadījumā tas nozīmē to, ka ja uh, man Dievs ir aicinājums uz to, un tu man aicini tagad izdarīt šito, un es piekrītu, tad es ar to pasaku, nē, Dievam, nu, saprotat, jo mēs neesam vispēcīgi un visi varēja, mums nepiedara viss laiks, mēs esam ierobežoti, mēs varam tikai tik, cik mēs varam, un ja mēs visu neieliekam Dieva aicinājumā, jebko, ko mēs iztērējam kaut kur citur, tas pietrūks tur. Nu, tādā ziņā nav jāpatreiz teikt nē. Bet, protams, to mēs varam atļauties darīt tikai tad, ja mēs tiecamies iet tajā, kas ir mums. Ja mēs to nedaram, mēs vienkārši neko nedaram, tad jau mēs īsti nevaram arī pateikt, nē, A, kāpēc jūs sakat nē. Nu, tāpēc, ka es gribu neko nedarīt. <laughs> nu, nav. Savukārt, ja tu ej savā aicinājumā, tev būs ļoti normāls arguments, kāpēc tu vari pateikt nē. Tāpēc, ka tu esi aizņemts tur. Nu, tu tiešām nevari nekā savādāk, jo tu esi apsolījis tur, tu, tu, tu esi uzņēmies atbildību, tu to nes, tu to dari, un tu tajā ej, un tev tajā dienā ir jābūt tur. Nu, tu, tu nevari teikt jā kādam piedāvājumam, kas vēl kaut ko citu tad tas ir arī ļoti cilvēcīgi saprotami. Nu, mums vēl ir viena minūte. Es vismaz cik daudz jūs varētu atrast. <laughs> Lielas paldies! Jums.